Me Altinin, mëngjesi. Me Oltën edhe Mirëmëngjesi. me Lorin çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10 në këto valë këtë ekran dhe ja ku erdhi e premtja përsëri miq të dashur. Jashtë pak vrenjtur. Jo dhe aq premtuese, të paktën për sot nga sa duket. Olta ka premtuar që kemi 2 ditë shi. Dy ditë shi. Po. Në fakt telefoni im ka premtuar, po Mm, Gjithsesi. Sot edhe le të bjer, po nesër s'do ishte mirë. Sot edhe le të bjer, miq të dashur edhe le të bjer, është E ja ka dhënë lejen Olta për po, sot. Po, për nesër. Për nesër jo. Mirë do ishte jo. Tani. Mirë do ishte që jo. Është vërtet. E nesër, okay, dakor. Si jeni? Mirë. Gati e mbyllim për sot. Po po. Është uh, i fundit i javës në Club FM në 104. Të paktën për sa i përket klubit të mëngjesit flasim. Gjithë të tjerat në rregull. Me çfarë e hapim sot? Simply Red. Ain't that a lot of love? Është titulli i këngës së parë që dëgjojmë për sot. Miq të dashur, mirëmëngjesi që të gjithëve mirë se keni ardhur në program. Muzikën e zgjidhni ju 0692070222. Është e premte në klubin e mëngjesit. Klubi i mëngjesit në Club FM dhe Club TV. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1813, erdhi në jetë kompozitori gjerman Wilhelm Richard Wagner. Në vitin 1841, Henry Kennedy mori një patentë për karrigen e parë me mbështetje ku mund të shtrije edhe këmbët. Në vitin 1849, presidenti Abraham Lincoln mori një patentë për kalatën pluskuese, një shpikje e cila kurrë nuk ishte prodhuar. Në vitin 1885, shkrimtari francez Victor Hugo ndërron jetë në moshën 83 vjeçare. Në vitin 1892, Dr. Washington Sheffield shpiku pastën e dhëmbëve në tub. Në vitin 1900, Edwin Votey mori një patentë për pianolën, një pajisje që i bashkangjitet çdo pianoje. Në vitin 1906, vëllezërit Wright morën një patentë për makinën e tyre fluturuese. Në vitin një mijë e nëntëqind e gjashtë, në Athinë hapen Lojërat Verore Olimpike, të cilat sot njihen si pjesë e Lojërave Zyrtare Olimpike. Në vitin një mijë e nëntëqind e tridhjetë e një, për herë të parë shitet në Arkadia në Florida mish gjarpri me zile i konservuar. Në vitin 1960, një tërmet që arriti shkallën prej 9.5 të shkallës Richter, i njohur si tërmeti i madh kilian, Godet pjesën jugore të Kilit. Ky është dhe tërmeti më i fuqishëm i regjistruar ndonjëherë. Në vitin një mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e dy, presidenti amerikan Nixon u bë i pari president i cili vizitoi Rusinë ku u takua me liderin sovjetik Leonid Brezhnev. Në vitin një mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e dy, ishulli Ceylon miratoi një kushtetutë të re dhe u bë republikë e Sri Lankës. Në vitin një mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e gjashtë, aktori Sylvester Stallone ka nënshkruar marrëveshjen gjashtë vjeçare me United Artists për shumën 15 milion dollar për secilin film, duke e bërë atë aktorin më të paguar në Hollywood. Në vitin 2003, 70 vjeçari Yukiro Miura arriti të ngjitet në majën e malit Everest dhe u bë njeriu më i vjetër i ngjitur në këtë lartësi. Në vitin 2008, Filmi dokumentar i Madonnës me titull I Am Because We Are u shfaq në Festivalin e Filmit në Cannes. Në vitin 2010, Interi bëhet kampion i Europës në futboll. Sot është dita ndërkombëtare e diversitetit biologjik, e krijuar fillimisht nga Komiteti i Dytë i Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në fund të vitit 1993 dhe të Asamblesë së Përgjithshme. Kjo është një ditë për të rritur kuptueshmërinë dhe vetëdijen mbi çështjet e biodiversitetit. This is Club FM 100.4. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani pothuajse 7:12 minuta. Miq të dashur, ju përshëndesim. Ju uroj një ditë të këndshme përpara, është e premte. Duhet një çadër, kam përshtypjen unë në këto momente. Olta, të lutem bëhu gati edhe me parashikimin e motit. Ndërkohë që Jeri na frymëzon me shprehjen që ajo ka zgjedhur për sot, i bjer. Dhe sot kam zgjedhur një shprehje nga Charlie Chaplin, oh, dhe Charlie, është kjo. Asnjëherë mos ki frikë nga një përballje, edhe kur përplasen planetet, nga kaosi lind një yll. Ah, sa e bukur që është. Sa e bukur. Oh, ylli. Charlie Chaplin. Vetëm mbyllën mbajte më. Asnjëherë mos u trem nga një përballje. Edhe kur përplasen planetet, nga kaosi lind një yll. Nga kaosi lind një yll. Mhm. Mm Duket se çik pas kam mhm. lindur unë. Ti po, se kaos at nat. Nuk e di, 8 prilli ishte. Nga sa duket. Jo, jo. Diku mes Pranvera. Në plas 9 muaj. Me shkreptima. Apo me diell. Një natë e qetë. Siç më kanë treguar të paktën. Ke parasysh. Po, po, po. Frynte një puhizë e lehtë. E ngrohtë. Fa, fa, fa, fa. Perdja, sa brenda sa jashtë. Era e bozhureve hynte në dritare. Kjo baza nuk na, nuk na ndihmon fare. Gjithsesi fundjava parashikohet me diell. Faleminderit. Oh, fu- oh, oh, oh. Lajm i mirë. Sa e ëmbël që je. Faleminderit. Olta. Bravo ty. Muzikën e zgjidhni ju sot në klubin e mëngjesit miq të dashur mund të kërkoni këngët që doni të dëgjoni 069 20 70 222 është numri 069 20 70 222 do dëgjojmë tani nga Klingande bashkë me Broken Back. U kjo është Riva. Ora është tani 7:19 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Dhe dua t'ju kujtoj që sot muzikën e zgjidhni ju në 069 20 70 222. Mirë se keni ardhur në program miq të dashur, uh, siç tha Jeri, 7:19, 7:20, po shkon po. Muzikën e zgjidhni ju, prandaj ju kujtoj se në 069 20 70 222 mund të bëni kërkesa muzikore sot në mëngjes. Zero, gjashtëdhjetë e nëntë, njëzet, shtatëdhjetë, dy, dy, dy, jepini pra në mënyrë që të dëgjojmë muzikën që ju zgjidhni, jo muzikën që ne zgjedhim, se është e premte, ju takon juve. Uh, Jesse Ware është kërkuar, Altin është uh, Say You Love Me, ose Tough Love, njëra nga këto, Jesse Ware, në mëngjes, në kryen e mëngjesit. E pashë këtë historinë që qarkullonte në media, nuk e di nëse e kishit vënë re juve, po... Cila histori? Pak e besueshme kjo, nuk e di se si ka dal. Mm. Uh, në mediat tona është sjell përmes Il Giornales, Italisë. Me burrin që bashkë me gruan e vet kishte shkuar në Las Vegas për të kaluar një javë pushimesh, mm. zakonisht kështu i bëjnë pushime të shkurtra në Las Vegas se mërzitesh pastaj del nga qejfi e kazinoja plus marrin parat. Dhe Dhe këta kishin marrë me vete edhe Ëm um, edhe edhe kunatën. Kunata sapo kishte kaluar një divorc dhe ideja ishte që ajo ta kalonte sa më lehtë. Ta kalonte ajo më lehtë dhe ky i ka thënë grua e marrim dhe motrën tënde me vete se Mhm. Mm është duke kaluar një periudhë të vështirë, unë e shoh, unë unë unë e shoh atë. Gjynah, po. Po, ajo e kupton. Dhe qëllonka, nuk e dija, por që gratë qenkan binjake. dhe ah, duken njësoj si njëra tjetrën. Po. Identike. Identike. Mm -hmm. Tani kur identike. vjen në një moshë të caktuar edhe ajo nuk janë identike identike, siç po. siç janë kur janë 2-3. Por gjithsesi, ky zotëria ka shkuar, ka luajtur dhe ka pirur ka pirur. Ka pirur, jo pirë, ka pirur, me sa duket më shumë se ç'duhet. Mm -hmm. Dhe kur ka shkuar në dhomën e hotelit, ka ndjerë dëshirën për të bërë dashuri me gruan e tij. Po. Mm -hmm. Normal, ose të ngjashmen e saj. Tani sipas ju e kuptoni se ku po shkon kjo, kështu që unë s'po e mhm. zgjas. Në momentin thotë lajmërimi këtu në media tona që ky ka arritur në një zonë po themi erogjene të trupit ka kuptuar që s'është gruaja e vet, që nuk ishte nishani te barku. Kunata paska pasur gjoksin e bërë. Aha. Dhe ai ka thënë një sekondë, se gruaja ime e kupton, por uh, ka qenë shumë vonë sepse pikërisht në atë moment, unë këtu kam dyshimet e mia për Në atë moment mm. kishte rrëshkitur situata. Po. Se i bie që pikërisht në atë moment hapet dera, kjo është tepër teatrale për mua, po gjithsesi. Hyn gruaja. Dhe i thotë, përmendet fjala malukat, edhe fjala malukat. Mes të tjerave, domethënë mendohet një fjalor i tërë atje, 60000 fjalë. Po, por po. Uh, Por ka thënë këtë këtë këtë këtë këtë dhe atë tjetrën dhe sigurisht që është përsëritur skena e divorcit në gjyq tani është gruaja tjetër që. Po po po. Varet nga burri. Dhe ky që nuk pranon, që nuk pranon, që, që nuk pranon, jo, ndarjen e pranon ai po, që ka, e ka bërë me dashje. E ka bërë me dashje. Thotë unë isha i pirë, nuk e kam kuptuar në momentin që unë e kuptova, që ishte momenti Kur, i operacionit. Po. Aty hyri ajo tha dhe është tamam nuk është ashtu siç duket. Ah, okej. Okay. Do të thotë ai ka insistuar që meqë ajo po kalon një periudhë të vështirë, mos ta lëmë të flejë vetëm natën. Pra, po, po, ta mbanin afër. Të ketë një gjoks ose një kraharor ku të qajë. Po. E kupton? Dy në këtë rast. Po. Katër. Gjithsesi, un un them që kjo histori s'ka pikë kredibiliteti. Mendimi im personal. Ma më duket e e çuditshme. E sajuar, po? Mm, po. E sajuar. Si votojmë? Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur. Ju përshëndesim. Ju urojmë ditë fantastike. 7:27 minuta. në këtë moment është ditë e premte. Dhe shumë njerëz të premteve, të enjteve, të hënave, të martave, ndonjëherë të dielave dhe të shtunave dalin edhe për atë fiskulturën, e keni parasysh, fiskulturën e mëngjesit. Bëni uh, vrap nga liqeni, ca shkojnë palestër. Është mirë, unë e kam provuar vetëm një herë në jetë. Vetëm një herë në jetë. Ka shkuar, ka shkuar po, kam po dalli. Shkova një ditë uh, në orën 5 në palestër. Mm -hmm. Në 5 uh, të mëngjesit. Në 5 të mëngjesit. Palestra hapi në 5. Po, a, a 5 pa një çerek a diçka e tillë. Mm -hmm. Dhe ishte plot. Ishte plot. Në atë orë. Plot me njerëz, wow. po, uh, janë uh, tipa për shembull, uh, kjo s'ishte në Shqipëri, po gjithsesi është e njëjta gjë edhe këtu, se e kam vënë re. Mm -hmm. Tipa që janë nëpër zyra, nëpër, uh, e kupton, ca detyra më të ngritura, po themi, mm -hmm. që çohen herët, uh, bëjnë nja një orë, një orë e gjysmë palestër, i fusin një dush, pastaj veshin kostumin, vënë kravatën, mm -hmm. këpucët zyrtare në një farë mënyre çantën e asaj që e hedhin në bagazh të makinës edhe shkojnë drejt e në zyrë dhe ti tak e shikon orën 7:30 për shembull, shefi është i larë i krehur i veshur i xhelatinosur, por ka qenë edhe në palestër në mëngjes, po. Dhe un vajta një herë, mm -hmm. mendova se un shkoj mbas dite. Thashë po shkoj një herë të shikoj çfarë bëhet në mëngjes. Ndoshta e heq kështu ideja ta heq sa më shpejt se kush rri e mban mbi kokë dhe ikën në palestër mbas dite. Mm -hmm. Dhe dhe e gjeta plot. Mendova që do ishte bosh, e gjeta më më shumë kishte në atë kohë se sa kur shkoja mm -hmm. un zakonisht. Edhe pashë atje pastaj te dhoma që ishte plot me kostume të varura, kravata, këmisha, të gjitha këto gjëra ishin, domethënë ai lloj njeriu. Po gjithsesi, pse po e them gjithë këtë? Mm. Sepse është është bërë publike një video që tregon Michelle Obaman, zonjën e parë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, mm Nuk e di nëse e bën dot Odeta Nishani këtë, por kam përshtypjen që jo. Ajo ose ndonjë zonjë e parë, çish, çish. Ti ti ri ri ri. Fiskulturë me Michelle Obaman, që në pikë të mëngjesit. O sa bukur kjo me topin. Mm. Ku ka më mirë se zonja e parë? Se Mishela është edhe jo e vogël më. Edhe ky ushtrimin e të. Po është super në formë. Po. Kështu që ne do të vendosim. Na lër pak të ushtrimin si. Po si jo shikoje. Hop. Hop. Këto janë ushtrime për goca kam përshtypjen unë edhe për çuna sigurisht, po. Po mirë, goca në formë. Për për femra ajo, po. Tash i themi do ta shikosh. Kështu e shikosh ashtu se. Na dëgjojnë. Ke vërtetë. Unë s'i ke sharë ti ore Sharë, pse ta shajmë atë Ajo është si shpirt Sa e mirë Ja, ta Jo, është, është vërtet është Michelle Obama e bëri, e bëri si një E mori si kauzë përsipër këtë uh, Fitnessin, uh, ushqimin e mirë mm -hmm. të fëmijëve Luftën kundra obezitetit Ajo e ka pasur, jo vetëm këtë herë Por gjithherë si çështje të sajën edhe kur u bë zonja e parë që kishte këtë lloj dritareje të jashtëzakonshme mediatike që vjen me të qenit zonjë e parë edhe vëmendjen ajo e çoi përpara këtë kauzë. Si asnjë zonjë e parë më përpara. Kemi parasysh. Para kësaj ka qenë uh, Zonja Bush. Mhm. Mm Linda Bush, po? Më hutoi, është qenka shumë e mirë në boks. Është shumë e mirë, po kickboxing dhe pastaj pi ujë. Mhm. Mm Kështu, let's move. Kjo është lëvizja e saj. Let's move pikë g o v. Gov, që do të thotë është një website qeveritar, mm -hmm. governor, mm -hmm. government. Okej. Okay. Kaq për stërvitjen, ne do ta postojmë videon tek faqja jonë në Facebook, eh, facebook.com fraksion klubi i mëngjesit, kështu që nëse doni të shikoni rutinën stërvitore të Michelle Obamës dhe çfarë e bën atë që të rrijë në formë kaq të mirë, shkoni te klubi i mëngjesit dhe do ta gjeni atje mbas 2-3 sekondash. Tani është Rolling Stones miq të dashur Rain Fall Down. Kërkesë muzikore edhe kjo 069 20 70 222 nëse doni të dëgjoni këngët tuaja sot në mëngjes në klubin e mëngjesit. Ora shënon 7:35 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV. Sot muzikën e zgjidhni ju në 069 20 70 222 ose mund të vini në faqen tonë në facebook.com fraksion klubi i mëngjesit. Yay! Gati për anagramën e ditës sot? Mm, po e bëj tani. Kini? 0-6-9-20-70-222 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues Shydra mëni Olta cila do të jetë dhurata? Kontrol, një kontrol i plot mjekësor nga spitali Amerikan Ka dhe te anagrama që s'i gjeni dot Duhet mendojmë më gjatë Pastaj s'i gjeni të gjitha ju ka Lini vendet edhe për të tjerët Gocat, gocat kanë një gjë nga që E kanë anagramën këtu për ditë Për ditë, për ditë Edhe janë bërë të mira tek zgjidhja e anagramës Edhe kur unë arrij t'i Kompleksoj me këto Shy dramëni Bën keq. Në fakt kam dëgjuar dhe të mm. tjerë mm. apo dëgjuesit tanë që thonë jemi në gara, mezi presim anagramën. Bëjmë gara kush e gjen i pari. Okej, okay, goca dhe çuna që jeni në dëgjim, shy dramëni është anagrama, bëni gara se kush e gjen i pari. Bëni gara se kush e gjen i pari. Tani Qytete letre nga John Green është uh, libri që do të dhurojmë sot në klubin e mëngjesit. Unë dua t'i falenderoj njerëzit tek uh, Uegeni që na kanë dërguar një sasi kopjesh të librit në mënyrë që ne t'i dhurojmë për uh, dëgjuesit tanë e për lexuesit tanë. Po ky është libri më i fundit nga John Green. John Green është ky djalë këtu. John Green ka ka bërë edhe atë librin tjetër që quhet uh, Faji në yjet tanë. Tanë. Që u bë dhe film mm -hmm. The Fault in Our Stars. Është vërtet. Shumë i shitur, shumë i shumë i pëlqyer. Ka një stil ai me të rinjtë, gjithmonë uh, si thua, protagonistë. Kështu që sot ne do t'japim disa kopje Po do të vazhdojmë të japim edhe gjatë uh, javës që vjen. Qytete, qytete letre. po janë dhuratë nga Uegen për juve. Qytete letre. Është libri që sapo ka dalë nga John Green edhe ky një hit. Dhe shumë i pëlqyer nga autori i Faj në yjet tanë. Tani unë do të bëj një pyetje në lidhje me uh, aktualitetin, atë që ne e quajmë prit prit se e di, dhe ai që do të vijë i pari me përgjigjen e saktë do të fitojë një kopje të Qytete Letre, romanit të ri nga John Green. Miq të dashur. Dje, dosja e këtij ish zyrtari të lartë, mm -hmm. ka përfunduar në prokurori. Ai dyshohet se ka pastruar rreth 4.6 milion euro. Wow. Euro. E paska pastruar mirë. Tani flasim vetëm me miliona euro. Nuk mhm. flasim më, mm -hmm. domethënë korrupsion në shkallë superiore. Shumë rrish, e kupton se si duken ato infermieret Qytet e letre, qytet e letre. Kthehem pas pak tani është koha për të dëgjuar Radioactive, kjo është kërkesë muzikore në klubin e mëngjesit. Ju mund zgjidhni muzikën sot është e premte miq 069 20 70 222. Berens, Berens, zoti Mark Berens nga Nebraska ka festuar dje 110 vjetorin e tij të lindjes. Edhe 100 të tjera. Edhe 200 po, me të vërtetë. Ëh, uh, siç shkruan në gazeta omaha.com sepse ky është zotëria është nga Nebraska. Zakonisht janë vetëm gratë, janë shumë shumica e njerëzve që arrijnë në këtë moshë janë, janë gratë. Janë gratë, gratë rrojnë më gjatë se burrat dhe kjo goca merreni një Si do vi momenti që e kupton ju do jeni ne do do bëjmë pushim në këto emisione. Po gjithsesi. Ëm um, oh, Jeri. E bukur ashtu. Interesant. Zoti Berens nga Nebraska ka jetuar rreth 60 vjet në një fermë ku ka rritur keca dhe 7 fëmijë bashkë me gruan e tij Irenën, mm -hmm. para se të lëvizte pastaj për në qytet. Deri para 2-3 vjetësh ka qenë akoma duke i dhënë kamionçinës së vet, mm Wow. wow. Edhe pse teknikisht sipas ligjit amerikan i skadon patenta vitin që vjen, kur mbush 111. Dhe pastaj mund të japi testin nga e para për uh, patentën e drejtimit të automjetit. Mm, mund ta rimarrë sërish. Po deri, po mund ta rimarrë. Oh. Deri në 107 vjeç ka qenë në gjendje që t'i japë makinës. Është në gjendje të mirë, ëm, um, bravo. Mjekësore dhe e bukur ashtu. Mark Berens kur është pyetur se cili është sekreti, zakonisht kjo është pyetja që bëhet, mm -hmm. cili është sekreti i jetëgjatësisë tënde, mm. ai ka thënë Kam pirë qumësht dhije. Qumësht dhije. Jo, ka të bëjë me pijen, por jo me qumësht dhije. Jo, jo, jo. Birrë. Birrë. Ka të bëjë po birrë. Ai thotë. Thotë kam 100 vjet. Kam 100 vjet që pi që pi një kanaçe birrë çdo oh. ditë në orën 3 mbas dite. Ju betohem. Preferon Miller, uh, markën Miller. Por thotë do pi çfarë do që të më japin. Qoftë se s'ka Miller, çfarë të kesh? E rëndësishme është që është birrë. Miller, Peja, Korça, po, po, Tirana, po. e kupton? Çfarë do ti? Loven Brau, pse jo Loven Brau? Domethënë duhet nga një shishe i bie. Nga, domethënë ai pi një kanaçe birrë çdo ditë në orën 3 pasdite. Sipas tij, ky është sekreti i jetëgjatësisë. Po nuk pi më vonë apo më më herë. Po vetëm ai. Edhe në të njëjtën orë. Në 3 dhe një kanaçe pra, kaq. 330 mg. Altin. Sa është një kanaçe. Është e vështirë ti. Fillo aplikoje Altin. Je në kohë, je në po, pra. mosh. Ai pi gjysmë kanaçe tani, po ai si ka filluar. Domethënë me një ka me një ka filluar apo apo gradualisht. Ti e ka mbajtur vetëm pastaj në kalimin. Shiko me një, gjithmonë me një fillohet. Shtohet doza deri në 27, pastaj fillon bie deri në 1. Po. po. Me kalimin e viteve. Nuk e di, nuk e di, nuk e di se s'i kam këto detaje, po gjithsesi. Sekreti im thotë ai është birra. 110 vjeç burri i botës. I mbushi dje. I lumtë. Edhe 100. Bravo i qoftë. E ju kujtoj që anagrama për ditën e sotme miq të dashur është Shydramëni. Sh po zoti Mark uh, Berens në të tjera thotë që sekreti i jetëgjatësisë time është kam zgjidhur çdo ditë një anagram. Oh, super. 069 20 70 222 Shydramëni. Mhm. Kujdes. Sh Y D R A M Ë N I Shydramëni 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Kjo është një gjë. Për ndihmë të vogël duhet të them që nuk është ndryshime, siç ka. Ja, nuk është ndryshime, çuna dhe goca. Ndryshime nuk ka ndryshueshmëria. Nuk ka ë. Kujdes, ndryshueshmëria ka ë, po, po jo, ndryshime po. nuk ka ë. Kjo ka, kjo ka shydramëni. Shydramëni. Mm. Okej. Okay. Ndërkohë çka ka thënë për uh, për uh, prit prit pyetjen nga aktualiteti për një kopje të Qyteteve prej letre miq të dashur. Luajtëm uh, si fillim tani në klubin e mëngjesit një kopje nga Qytete prej letre. E fiton Asia dhe ka thënë Dritan Prifti. Bravo. Asia. 880 i mbaron numri. Asia thotë apo Asia? Asia. Asia. Qysh e ka? Me j. Me j. Me j, okay, atëherë është Asia. Asia. Mhm. Se thashë se ishte Hasia. Jo, po. jo, Asia. Asia, është është goc e re si duket, e ka është po. nga këto modernët. Po pëlqeka Asia. Edhe duket si As. Po mhm. gjithsesi Asia e dashur eja të marrësh uh, kopjen tënde të uh, romanit, po, të John Greenit. E ke këtu? Kërko për Oltën ose për uh, Për këdo. Ose për jo. Për kam ardhur për John Greenin thuaj, edhe do t'ja japin. Do ta japin. Kjo është e jotja. E fitove Asia. Bravo. Mirë. Ju kujtoj edhe një herë që muzikën e zgjidhni ju sot në klubin e mëngjesit dhe dua të shkoj tani tek çka ka ndodhur. Ka një humor atje, u kënaqën. Altini dhe Lori. Jo mirë. Është e premte. Kalojnë mbi mua. Humori kalon sipër kokës. Bomba humoristike kështu. Granat. Çe jai tjetri mos. Nuk vjen më ata. Ej, di ça, e bëjmë një tjetër? E bëjmë një pyetje nga aktualiteti? E bëjmë. Si thoni? Dakor. Atëherë. Ja ku jemi. Gati. Një sekond. Ëh. Ah. Ne ma ma bëj pak më Nuk ka pasur debat miq të dashur dje. Kështu që ishte vetëm një, si thua, një dyshe uh, midis uh, Erionit dhe Kolit. Por pyetja për ju është kjo. Sipas uh, Telemetrics ka qenë një program tjetër më i ndjekur mbrëm. Po. Në opinion ku kishte të ftuar mm -hmm. këtë personazh politik. Cilin? Kujdes. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Sipas Telemetrics, ky ka qenë programi më i ndjekur i mbrëmshëm. Ehm. Um, në opinion ku ishte i ftuar ky personazh? politik. 069 20 70 222 tani flitet për uh, zgjedhje vendore gjithandej, kështu që kjo është tema që mbizotron. Gjithsesi, dëgjojmë nga The Fray në këto momente dhe kjo është You Found Me. I said where you been? You said ask anything. Big girls cry when their heart is breaking këndon Sia. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq të dashur. Ju përshëndesim që të gjithëve vranët sot e errët përjashta. Ë uh, sipas Oltës, shi nuk do të bjerë deri rreth orës 2 kur mund të ketë një reshje. 30% janë shanset sipas uh, Oltës gjithmonë. Kështu që do të shohim se çfarë ndodh e çfarë ngjet mbas uh, mbas pak. Deri tani, kështu është mbarsur, por uh, Nuk ka pikuar, nuk ka pikuar. Edhe pak zagushi ngrohtë është përjashta. Mhm. Mm 19 grada diçka e tillë. Do na tregojë Olta me detaje pak më vonë. Dëgjojmë pak zërin e përgjumur për ditën e sotme. Altini ka përgatitur një zë, do të shikojmë se kush është ky personazh e të uh, përpiqemi ta gjejmë se kujt i takon zëri në fjalë. Ja e dëgjojmë. Unë mendoj se uh, nëna është ajo që kujdeset fillimisht që fëmija i saj të duket sa më mirë. Mhm. Mm Nëna është ajo që kujdeset fillimisht që fëmija i saj të duket sa më mirë. Sa më mirë. Mm. E dëgjojmë edhe një herë. Po. Jam dakord me zonjën që e thotë këtë. Patjetër. Faleminderit. Unë mendoj se uh, nëna është ajo që kujdeset fillimisht që fëmija i saj të duket sa më mirë. Po. Kanë mamatë një merak të veçantë kështu për uh, fëmijët. Fëmijët, normal. Rroba të bukura, të duken mirë, atletet, ku di unë tani, sandalet, këto gjërat. Etj, ndërkohë që fëmijët nuk është se duan të dinë aq shumë, janë në atë moshën ku akoma nuk ka zënë vend kjo. Vetërregullimi për vete. Vetëndërgjegjësimi në lidhje me pamjen e ku di unë se çfarë. Kështu që kujdes 069 20 70 222 069 20 70 222 ne duhet të gjejmë se kujt i përket ky zë. Kujt i përket ky zë? Kujdes. Është personazh i njohur nga sa kuptoj unë. Po, mjaftueshëm do të thoja. Altini thotë mjaftueshëm i. Do të thonë këto fundet mbase nuk është dhe bërë aq e shpeshtë, por, por dikur shumë e njohur. Dikur shumë e njohur. Okej. Okay. Mirë, a e dëgjojmë edhe një herë të fundit, meqë edhe, edhe në këtë kontekst. Unë mendoj se uh, nëna është ajo që kujdeset fillimisht që fëmija i saj të duket sa më mirë. 0-6-9-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja Paska qëlluar E vështirë anagrama Më falni shumë uh, Paska qëlluar e vështirë më thotë Olta mm -hmm. ka, ka shumë njerëz që thonë çfarë? Dëshmitari Dëshmitari, Dëshmitari. Po mirë më, ku ta çoj yn unë? Atëherë, anagrama është Shydramni Shë-y-dër-a Ndryshmëria Jo, jo, jo ndryshmëria nuk është e saktë Se nuk ka n, ka një n, po ndryshmëria, por nuk është ndryshmëria. Mm -mm. Dhe nuk mendoj që fjala ndryshmëri është në fjalor. Po pra, po, i ndryshëm. Ndryshueshmëri, po. ndoshta. Shydramni. Shydramni. 069 20 70 222. E kam gjetur. Në Ti e ke gjetur, po. Ka të bëjë me një sjellje Ta them edhe kështu, edhe, edhe ashtu. Edhe ashtu, po. Mund ta thuash ti. Po. Ka të bëjë me një sjellje edhe kështu, edhe ashtu. Thuaj edhe fjalën tani. Jo, jo. Jo, jo. kaq. Po kaq boll ndihmove. Jo me të vërtetë. Një dualitet. Apo jo. Tam. Ka të bëjë me një dy dualitet. Kujdes, e bëj, po ndihmojmë tani, u bën një po, orë. Fytyrësi. U bënë u bënë 30 u bënë 30 minuta. S'kemi një përgjigje ça nuk ka ndodhur kurrë. Zakonisht anagrama gjendet më shpejt. Kështu që unë ndihem mirë që Shydramni ka Sa mirë ndihem edhe unë. Shydramni e ka treguar veten shumë. Shkëmb granit. Ndihem keq tash jam trashur, s'gjej dot një anagram. Shydramni, Shydramni nga fjalori i gjuhës shqipe, Patjetër, mbrëmë ishte e ftuar tek Opinioni Grida Duma. Grida Duma e saktë. Grida Duma është e saktë, ishte e ftuar në Opinion Erion po, Veliaj në Tani do të prezantohet me mbiemër tjetër. Me mbiemër tjetër. Po. Grida Grida Shina, po. Shina, po. po. Grida Shina. Po gjithsesi. Sikur jemi mësuar me këtë Duma në fakt edhe Juliana fiton kopjen e dytë të librit Qyteti i Letrave. Qyteti i Letrave. Bravo Juliana. Wow. Mirë, um, atëherë, bëjmë një tjetër pyetje nga aktualiteti. Dua t'ju kujtoj që muzikën e zgjidhni ju sot në klubin e mëngjesit, është e premte miq të dashur, kështu ndodh të premteve muzikën e zgjidhni ju. Ka patur dje një debat mhm. të ashpër, do thoja unë, midis kryetarit të kuvendit, Zotit Ilir Meta, Edhe deputetes së Partisë Demokratike ish kryetares së Kuvendit zonjës Jozefina Topalli. Mhm. Mm ku përplasja ka qenë mbi Shkodrën, blerjen e votave, njërën dhe tjetrën. Midis të tjerave, uh, Zoti Meta i është përgjigjur, si thua, uh, akuzave të zonjës Topalli për shkak se ai u përmend siç tha vetë, si kryetari i kuvendit, ndryshe s'kisha për të kthyer fare përgjigje. Mm -hmm. Por ti je e tillë, i ka thënë ai. ti je e lirë të jesh e tillë. Mm -hmm. Ke, a, je në të drejtën tënde të jesh e tillë. Ky ka qenë një epitet që është përdorur Dje në kuvend. Pra cili është ky epitet? Cili është epiteti pra? Si e ka quajtur? 069 20 70 222. Ka një teatro të madh në sensin e spektaklit e kam fjalën unë që njerëzit dëgjojnë domethënë edhe thonë i tha kështu i tha ashtu. Është pak si telenovelë, është pak bidaj. Ë? Dhe jo vetëm. Po. Është pak kështu që po nëse kam përshtypjen që njerëzit arrijnë që të bëjnë edhe llogaritë. Njerëzit nuk janë budallenj. Absolutisht. I shikojnë po. të gjitha, i absorbojnë, analizojnë me veten e tyre, ndoshta edhe pa folur, por gjithsesi, kjo është çfarë u ofrua dje. Ë, si e quajti pra? Si e quajti? 069 20 70 222, ishte një debat i nxehtë. Florence and the Machine janë të nxehtë. Kjo është What Kind of Man? Hey Albania, it's time to wake up and have a laugh. Wake up and have a laugh with Blendi and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Ora tani është edhe 17 minuta miq të dashur ju përshëndesim ju urojmë ditë fantastike unë kam kënaqësinë mirëpres në studio si çdo të premte në këtë orar edhe kritikun letrar Agim Baçi mirëmëngjes Gimi mirëmëngjes mirëmëngjes mirë se erdhe mirë se ke ardhur Atëherë, sot flasim uh, si çdo herë për libra me Gimin dhe radhën e ka ë uh, botimi më i ri nga Ardian Vehbiu. Kjo miq të dashur quhet Bolero. Bolero është uh, një ai e ka quajtur, vetë autori e ka quajtur një uh, aventurë narrative. Jo një narrativë mbi aventurën, por aventurë është narrativa vetë. Mm -hmm. uh, Qasje të ndryshme. Çfarë ndodh është uh, një burrë në kryqëzimin midis Avenysë së 7 dhe rrugës së 40 në Manhattan, në New York, blen një gazetë tek stenda e gazetave, pastaj zbret shkallët e metrosë dhe futet në stacionin që bie midis 7-s dhe 40-s atje. Mm. Uh, kini parasysh që metroja është si një gjarpër që ndodhet kudo në New York dhe njerëzit lëvizin me shpejtësi nën tokë për të shkuar nga pika A në pikën B, do të merrte shumë shumë kohë nëse do ta bëje mbi tokë atë me ndalesat, semaforët e kalimet e rrugëve etj etj. Dhe aty ky zotëria pret për një tren. Treni është duke shkuar drejt veriut, uptown, siç i thonë ata. Treni nuk vjen. Në altoparlantët, në fortafolësit, nëse doni, thuhet që treni do të vonohet për shkak të një incidenti apo aksidenti në Brooklyn. Mm -hmm. Dhe ky është romani. në fakt kjo është aventura. Kjo është kjo është aventura, domethënë e ka ditur dhe ai sepse Në në kuptimin e mirëfilltë të fjalës roman ka ca pikëpyetje për ta parë. Ë uh, Ardian Vehbiu ka sigurinë e gjuhës. Ë uh, ai thotë aventurë narrative, po është është versioni i mundësive të pamundshme. Mhm. Mm ose të pamundshme të mundësive. në të dy anët mund ta marrësh. Ç'ndodh? Po ta marrim nga ana figurative, domethënë, një njeri që futet në një metro, që mm -hmm. është mhm. mund ta konsiderojmë edhe si tunel. Një guvë që mendohet se ka po, një guvë. Që gjithmonë mendohet fut, për të futur për të dalë diku tjetër se ka dalje, mm -hmm. po mund mbetesh aty. Mhm. Mm në fakt ky është romani i mundësive, domethënë në raportin ose pamundësive. Është mundësive dhe pamundësive varet nga personi se si e shef atë. Domethënë ai futet dhe gjithë ato gjërat janë sot me koncepti i debatit sociologjik, cilin Vehbiu vërtet e rrok. Mhm. Kush është debati sociologjik që mendon? Ke gjithmonë në çdo sekond, në çdo personazh që futet ose për cilën flitet, është një gazetë dhe një kamera. Mm -hmm. Nuk është veçse sot raporti i i komunikimit dhe vëzhgimit me çfarë lexon dhe kush të shikon. Ë, cili je ti për veten tënde dhe si të shikojnë të tjerët. Mundet që ti do të jesh duke menduar gjëra shumë të mira, po kamera nuk e lexon dot tek mendja jote mm -hmm. dhe mund ai tjetri që të shikon, mund të shikojë njeri të trishtuar komplet. Një njeri që nuk do, domethënë, t'ia di. Në moment, aty ka një situatë për shkakun kur futet roja edhe do t'i thotë që treni vonohet dhe ky nuk do ta dëgjojë, se po mendon një gjë krejt tjetër. Ë uh, i ka ndodhur edhe herë tjetër, domethënë treni, ky do të shkojë atje. Në, dhe në këtë në këtë moment meditimi, ë uh, mund ndodhi mund ndodhemi gjithë në një tunel, gjithmonë në një tunel. Ë Nuk është se futemi vetvetiu. Futemi me idenë që diku tjetër do shkojmë, diku tjetër do dalim. Është tuneli i jonë i i futjes drejt një rruge që duam ta arrijmë. Mund të jetë tunel pa zgjidhje, varet nga ne. Ëh. Mm -hmm. Në në këtë lloj pike po ta shikojmë nga ana figurative, ai ka marrë mundësinë dhe pamundësinë. Po është një version i lojës midis mundësisë dhe pamundësisë. Ka një gjë. Po, të lutem, mbaroj. Jo, e pashë këtë, domethënë sepse që në momentin e parë kur e bën dhe debatin, e nis dhe me debatin me atë sigurinë e madhe me debatin me të shoqen që mm. unë do bëj roman, po kam këtë vetëm këtë njeri dhe vetë e nis me kundërshtimin me njeriun më të afërt, domethënë që Po, e shoqja nuk është dakord. Në fakt, në fakt, jo, më më tepër se shoqja është një lloj monologu, domethënë, po ka zgjedhur të shoqen që bën monolog me zë mm, po pra. që a është apo s'është roman mm -hmm. dhe ai ka e ka e ka E ka garantuar këtë gjë, që po los. Që po luan. Në fakt del del gjatë romanit loja, sepse në çdo kapitull, pra ky kjo është çfarë ndodh teknikisht. Ky zotëria që zbret atje me pardesynë e vet të kaltër, me gazetën nën sqetull dhe që pastaj e hap mbështetet tek një shtyllë dhe pret që të vijë treni që nuk vjen. Por ne e shikojmë në çdo kapitull e shikojmë në një këndvështrim tjetër. Edhe ai fillon edhe edhe luan me këtë që, ok, sa mundësira të ndryshme ka. Si mund të ishte kjo histori? Mund të ishte në njërën nga historitë për shembull njëra që mua më bëri shumë përshtypje më pëlqeu ishte që Manhattan ishte kthyer në një park gjigant lojrash, në një park turistik ku këta uh, të gjithë banorët e Manhattanit ose ata që dukeshin sikur ishin banorët ishin në fakt figurantë dhe uh, secili edhe kinezi që i binte violinës, edhe ai që shiste gazetat, edhe dikush që piqte qoftet, edhe dikush që shiste kikirikë. Ai që shihte nga shtëpia, ajo gruaja po. nga Moska që i shkruan letër për ta parë, po. domethënë pra gjithë Ky nuk është më, je, është është raporti i vëzhgimit, si na shikojnë dhe çfarë shikojnë. Mm -hmm. Raporti i një kamere dhe një gazete është sot raporti i të qenurit nuk je më vetëm ti, nuk je vetëm diku. Mund të mendosh se je vetëm, por je gjithmonë me të tjerët në vëzhgim. Cili je ti? Je ai që mendon ti apo je ai që mendojnë të tjerët? Je ai që perceptojnë të tjerët apo je ai që mund të transmetohesh ti? Është ë ë duke qenë se merret me filmin ieri, domethënë e kupton këtë këndvështrimin e raporteve, se ai është një lloj, po domethënë po ta shohësh si film, e ka gjithë këtë këndvështrimin, duket sikur rrotullohet ajo kamera e madhe për ta mhm. parë njeriu në të gjitha këndvështrimet e ndryshme. Këndvështrime. Po. Është e njëjta gjë, por e parë në pa, domethënë pa fund, në fakt në pamundësi. Mm. Janë ato që nuk na ndodhin dot, Edhe pse nuk i duam, ose që mund të na ndodhin dhe ne nuk i kemi menduar. Për shembull, aty është dikush që për shkak të këtij aksidentit dhe ne praktikisht po e dimë këtë gjë që një një një, një hir vullkani ishte në Islandë dhe ndërroi gjithë avionat dhe, dhe u, u anulluan dhjetëra dhjetëra takime. Ëh, mm -hmm. një, dhjetëra dhjetëra një, mijëra. Një falimentim banke në në një vend X krijoi gjithë atë raport të kaosin e bankave në gjithë botën. Pra, jetojmë sot në një botë kaq të ngushtë sa një ngjarje mund të rrotullohet dhe të bëhet shkak për për për shumë ngjarje. Për shumë ngjarje të tjera. Aty çfarë pra. ka ndodhur? Ka ndodhur një aksident treni. Ka rënë një karrocë edhe edhe asnjë gjë, domethënë e rrezikshme. Jashtë po- nesh, po, jashtë nesh, po. gjithmonë, shumë dhe ne jemi ky gjë. Dikur ka qenë, ka qenë ky do të këndvështrimi, por ka qenë më më i vogël, për shembull, është një uh, shkrimtar amerikan Hawthorne. Mm -hmm. Edhe Hawthorne, ka një moment që më, më mbetet në mendje që uh, me një të ri që po priste të të ikte diku, domethënë, dhe është shtrirë Dhe një prift për shkak që e pa, kur shkoi te kisha e përdori atë si shenjë e pijanecit që fle rrugëve. Po. Kurse një zonjë që e pa kalimthi kur shkoi te i shoqi i vet e përdori si shenjë e bukurisë mashkullore. Pra, domethënë, varet varet se çka ke ti në mendje për ta parë. Pra gjithmonë gjykimi jonë është shumë i varur nga raportet tona dhe ne Uh, ajo inercia duket sikur nuk është fizike por mm. këto, është është është shpirtërore. Ajo që thotë Newtoni është shumë shpirtërore se ne e dimë që për shkak të vrullave të brendshme mund të gjykojmë gabimisht ose pozitivisht, mund të falim ose mund të ndëshkojmë në bazë një një gjëje që na ka ndodhur së brendshmi. Dhe aty ato këndvështrimet që janë. Është vërtet. Janë në bazë asaj që i kanë ndodhur njerëzve po, përditshmëri. Po, domethënë ka ka një lloj guximi, uh, se e gjitha është eksperimentale në një formë. Zakonisht jemi mësuar që romani. Njëtë ky lloj, po, njëtë ky jo, lloj romani eksperimental. Nuk është nuk është krejtësisht i ri pa bërë. Kam po. kam përshtypjen se Vebiu nuk ka pas sigurinë vetë që mund të bëjë një roman. Dhe ka tentuar të luajë ke fusha më e sigurt e tij. Ke raporti... sociologjik dhe te aftësia e jashtëzakonshme që ka për fjalën. Po, pikërisht do të thotë. Ai ka një fjali të këndshme dhe arrin ta rrotullojë fjalën. Domethënë, kjo është kjo shumë e rëndësishme. Stilistik. Po, por, por shikoj, domethënë kur lexoj edhe Vebiun vjen keq që për ato që kanë fabula dhe s'din ta shkruajnë si ky. Mm -hmm. Ndërkohë që ky di të shkruaj shumë mirë, por nuk ka guximin ta ta bëjë një roman mirëfillit. Do të thotë, do të thotë, do të thotë, Shpresoj sepse ka një gjuhë shumë të këndshme, mm -hmm. domethënë dhe dhe do do doja ta lexoja një një roman me rrjedhje me këtë lloj gjuhe që ky zotron, e zotron mirë. Mm -hmm. Këtë e ka bërë me sigurin, këtë e ka bërë me siguri, aventurën e ka bërë me siguri. Ai i di, është vëzhgues shumë i mirë. Është e tregon që e ka vëzhgimin, ka ka, ka për gjithë këndvështrimet dhe janë pikpyetje që ndodhin kudo, nuk mund ndodhen vetëm në metronë, domethënë ku ka bërë një përplasje në Brooklyn. Ajo metroja është tuneli ynë i përbotshëm. Mm -hmm. Është tuneli i gjithë secilit nga ne që mund të na ndodhë përditë. Mund ndodhi te Unaza, mund ndodhi te treni, mund ndodhi te tren s'kemi. Po. po ka një që ka një gjë që më bën më shumë se një roman. Te ish treni, është apo që mund të themi ish treni, i mirë ai. Normalisht është Domethënë romani është një një seri ngjarjesh e parë nga një këndvështrim, ndërsa në këtë rast kemi të bëjmë me një seri këndvështrimesh mbi një ngjarje të vetme, që është zbritja e tij dhe në dukje banale. Por është mendoj unë forca e prozës së tij, domethënë stilistika, teksti është teksti është i mirë, teksti është i fuqishëm që e mban edhe edhe të mban, se nuk nuk bëhet në asnjë moment i mërzitshëm, edhe pse në dukje më thua, "Po ça ndodh?" Asnjë gjë. Është një njerëz që zbret atje dhe ne shikojmë. Është një jo, jo, nuk është kaq kollaj sepse duke qenë provim kështu këndvështrimesh, jo të gjithë janë të aftë sepse nuk ne po të kishim kaq aftësi për njerëzit që të kishin një dhjetra këndvështrime për një ngjarje, do bisedonim këndshëm më shumë Mm. Por zakonisht nga që janë me një këndvështrim ose të përgjysmuar madje me atë këndvështrim, mund të jenë të lodhshëm. Ai është një provim shumë i mirë për të parë se njeriu mund të ndodhin gjëra që as i kanë shkuar në mend, që mund të bëhet sebep një gjë që s'na ka shkuar fare në mend, por sa të përgatitur jemi ne t'i përshtatemi këtij tunelit ku futemi mm. dhe ku nuk janë më gjërat në dorën tonë, ku nuk e komandojmë ne atë që vjen, ku nuk e dimë se kush na sheh, por domethënë jemi përballë një situate që ë jemi në qendër të vëzhgimit dhe duhet të vendosim midis asaj që është brenda nesh dhe asaj që na sugjerohet, asaj që na vjen. Si do t'i gërshetojmë këto gjëra? Dhe Ardian Vehbiu luan në mënyrë të mrekullueshme me të gjitha këndvështrimet dhe po t'i shofësh, aty ka pafund. Domethënë këndvështrimesh njerëzish, edhe momenti e bën dhe kështu, domethënë duke e parë në shtëpi ato ke lajmet, po. një njerëz që ndërpret thotë kot pret ai burri. Në televizor, sigurisht Big Brother që. Po, fiks sepse në fakt kamera dhe gazeta po, pra. po janë. Po njeriu i sotëm sociologjik është njeriu i vëzhguar. Ka luajtur shumë me këtë, me me influencën e teknologjisë, me të qenit pjesë e një sistemi. Në faktin po sigurisht. Sa debate, sa debate sot provokon online-i, provokon më shumë se sa Do e kemi thënë edhe këtu apo jo? Jemi gati, jemi në një situatë absurde ku dy, ku dy veta, dy shoqe ose dy shokë ose kështu, Pasi bisedojnë, thotë, e bën një pyetje ai, thotë prit të shkoj në Facebook të të kthej përgjigje, mm -hmm. Ke një rast tjetër për shembull që që ai e e e kap në në libër. Kur ti futesh në sistemin e metros, pastaj je rob i sistemit të metros. Domethënë ti nuk mund të bësh çfarë të duash atje, do hypësh kur kur treni të vijë. Domethënë je rob i sistemit. Po pra. Domethënë, tuneli, tuneli është sistemi. Tuneli është sistemi, po je ti dhe nuk je ti. Ti je duke u vëzhguar. Gazeta është çdo, çdo gjë, kontakti jot me botën. Edhe ai zëri që të komandon se çfarë të bësh. Zëri që ti e dëgjon s'e dëgjon, ai e ka vendosur se çfarë do bëhet. Dikush ka vendosur, ai zëri që vjen, ajo kamera që të vëzhgon, ajo ngjarja tjetër që është larg nesh. Mm -hmm. Pra, shikoje si një film në sekuenca të tillë, Dhe është jeta e gjithsecilit në pikëpyetje përballë asaj që mund të na ndodhë dhe ne nuk e dimë. Mm. Prandaj thash, thash është romani i mundësive të pamundshme ose të pamundshmeve të mundura. Domethënë mund ta marrësh në të dy këndvështrimet sepse treni dhe vjen dhe s'vjen. Domethënë gjithë kohën në kokën e këtij. Ai pret që të vijë. Dikush tjetër, njëra që është nisur të takojë dikë, po nuk e takon dot dhe mbetet prapë beqare thotë deri një muaj tjetër, domethënë. Pra, ë e fut në një këndvështrim sepse e tillë është bota. Ëh, mm -hmm. ngjarjet që s'na kanë shkuar fare në mend mund të bëhen vendimtare për ne. Prandaj dhe e, në leximin tim i gjithë tuneli është pikpyetja jonë e domosdoshme brenda. Ça dimë ne? Çfarë jemi të zotët ne të vendosim? Ë a dimë ne t'i kthejmë përgjigje vetes tonë në situata kur jemi nisur për diku po dritën nuk e shohim. Jemi të varur nga ajo që do na vijë. Nuk e kemi ne në dorë më udhëtimin drejt asaj. E dimë se ku do shkojmë. E dimë se ku do shkojmë. Je pajtuar. Po jo gjithë gjërat janë të varura nga ne. Çfarë do bëjmë me atë që varet nga ne dhe me atë që nuk varet nga ne? A jemi ne të zotët ta përshtasim këtë gjë? A mundemi dot ta rindërtojmë jetën tonë pasi na ka munguar ajo me të cilën ne kemi marrë me lehtësi që do na ndodh. Ëh, dhe shpesh ne e dim që ë nisemi në përditshmërinë tonë diku dhe mund të ndodhi një gjë që mund të na ndryshojë gjithë jetën. Pikërisht. Ky është raporti i rastisë, i mundësisë dhe pamundësisë. Është ekzistencialiste në në këtë e, në, në këtë lloj pike Ardian Vehbiu ka lozur me sigurinë e një vëzhguesi sociologjik mm -hmm. të mirë, që njeh gjuhën shumë mirë, Ka armë të forta, pra, ka armë të forta. Por vjen puna te romani, pastaj do të ngremë pikëpyetje të madhe, domethënë, sepse uh, ne këtu kemi diskutuar për romane që mbeten, që trajtojnë njeriun në një, në një format më të madh sesa aq, më të madh sesa aksidentet, pavarësisht se unë nuk i shmang aksidentet, pavarësisht se e di shumë mirë që uh, ndonjëherë, siç ndodh në, në përditshmërinë tonë që te gabimi gjejmë mrekullinë, domethënë, mendojmë se gabuam mm. dhe aty fillojmë gjejmë mrekullinë dhe diku tjetër në një në një rast shumë të gëzuar mund të gjejmë gabimin. Mm -hmm. sepse kjo është bukuria e kësaj mhm. bote. Në këtë lloj pikëpyetje, domethënë ky e ka këndvështrimin, e e e e ka fushën, e ka e ka stofin për për të na siguruar që mund të bëjë një prozë të gjatë, por faktin te kopja ime nuk e nuk e kishte bërë këtë, nuk nuk e di te kopja jote apo jo. Por... Është roman thua ti. E, këtu këtu ka pikëpyetje, mm. domethënë, këtu ka mhm. pikëpyetje, por Ama si një vëzhgues shumë i mirë, e, e, e njeh konceptin eksperimental të gjërave dhe. Është vëzhgues shumë i mirë. Është tekst, është tekst. Është tekst shumë i mirë. Atëherë, unë uh, do të gjithsesi gjithsesi është për krye, bro. Ëm, ehm, uh, po gjuhëtar zoti Vehbiu, kështu që uh, ideja, ideja është është fillimi i romanit ku ky është duke diskutuar me gruan mbi të gjithën. Thotë kam një ide të hollë për roman, ide të hollë për roman, thashë. Një tip, pasi blen një gazetë te kioska, futet në një stacion metroje Midtown në New York, zbret shkallët, kalon përmes shufrave rrotulluese, zbret shkallë të tjera, derisa arrin në platformën e trenave Uptown. Aty rri pret për trenin. Mirëpo trenat Uptown nuk po qarkullojnë për shkak të një aksidenti në Brooklyn. Dhe ky tipi pret. Po pastaj çfarë ndodh? pyeti ajo. Kaq, asgjë tjetër më. Kaq, kjo qenka ideja jote kaq e hollë për një roman? Me pak fjalë po. Çfarë dreq ideje është kjo? Si mund të shpresosh të shkruash një roman kur nuk ndodh asgjë? Si asgjë? Shumëçka mund të ndodhë. Dëgjo, tha ajo, duke u përpjekur të tingëllojë e përmbajtur dhe bindëse. Nuk ke roman. Te çfarë më tregove? Kush e di premtimin e zbehtë për roman? Vetëm mungojnë personazhet, fabula, kompozicioni. Po ky roman do të jetë për narrativitetin, i shpjegova unë. Rrëfim, rrëfimin, mundimin e të rrëfyerit, mundësitë që i krijohen rrëfimtarit, pa shiko se çfarë horizonti më hapet përpara. Kush është ky tip? Pse nuk po qarkullojnë trenat? Çfarë mund të ketë ndodhur në Brooklyn? Pse vendos të presë ky tipi në vend që prap, edhe këto që thua, vetëm sa ndërtojnë mundësinë e një romani? Sa njerëz kanë jetën e përditshme që nuk hypin asnjëherë te treni i mendimeve të veta se nuk kanë tren fare. Dhe nuk i vjen ai treni për askund dhe janë aty tek ai tuneli i përhershëm. Dhe thashë kjo kjo që sapo lexova ishte edhe kurthi që të bën të tërheqësh dhe të lexosh. Domethënë kjo tregonte sigurinë e tij mm -hmm. që po loste me një model që ti s'kishe pse habitesh sepse nuk kishe shumë zgjidhje. Prandaj dhe thashë ishte roman i mundësive sepse ishte rrotulluar për ta parë këtë, por ka përdorur këtë personazh pa emër që herë tenton t'i vërë emër, herë pastaj bëhet pishman për emra dhe ta vendos në qendër të vëmendjes duke e parë, duke bërë më të rëndësishëm pastaj gjithë këndvështrimet. Pa personazh aty nuk është ai. Personazhi është raporti i i i asaj kamerës vëzhguese që rrotullohet, domethënë për ta parë nga të gjitha këndvështrimet e mundshme. Është shumë e rëndësishme, është si një lloj si një lloj grafie, e them unë. I bën grafi duke e parë, duke e analizuar dhe e, kjo lloj mungese mundësish që ai e nis që në fillim. Ë është një vëzhgim i hollë ndaj ndaj kotësisë, ndaj asaj që nuk bëjmë dot. Mm -hmm. Ndaj atyre që nuk thonë asgjë, që nuk bëjnë asgjë, që presin kot, që kanë gjithë mjetet moderne sot, Janë aty. Ai gazetën gjithmonë nuk ia ndan gazetën, as, as atij askujt nuk ia ndan gazetën nga dora. Ajo është raporti i përditshmërisë. Gazeta është përditshmëri. Gazeta nesër është e vjetër ajo, domethënë, sot është bile deri nga ora 10 është e mirë, në rregull. Gazeta sot Pastaj... janë plehrat e nesërme. Jo, jo, jo sot nuk kam, nuk nuk funksionon. Është e vjetër që sot. Pra, do duke patur gazetën në dorë, i ka gjërat e vjetra që në atë moment kur kur e ka marrë. Pastaj vëzhgimi është i përhershëm por është jashtë tij, është diku tjetër. Zëri prapë është larg tij, duket sikur i drejtohet çdokujt personalisht, por nuk është për të. Është një zë që i përgjithshëm, madje me ftohtësi totale, madje me këndvështrim kom, komplet të ftohtë, domethënë. Nuk ka të bëjë se nuk e shef personin, i drejtohet edhe e lajmëron si diçka kështu, domethënë, po. Mendja e tij është Diku tjetër. Mm. Ky është treni që duhet ta zgjedhim të hypim, ta presim apo mos ta presim. Okej. Okay. Mm. Unë të falenderoj, është është është një është një libër ndryshe, miq të dashur, nga edhe kur se është bërë kështu klishe kjo, thua një roman ndryshe, një libër jo, jo ndryshe. Jo, jo, vërtet është një është ndryshe. Ky është një libër e, eksperimental, është është tjetër gjë, por është i këndshëm, është i shkruar mirë, ka një tekst të fortë shqip, uh, prozë që mban, pastaj të bën kurioz nga kapitulli në kapitull se çfarë qasje e si do ta kapi tani, si do ta kapi tani, sepse në çdo kapitull historia ndryshon nga pak, këndvështrimi është një tjetër, kështu që uh, imagjino ta lexosh te ke stacionin e trenit që nuk vjen më treni kurr. Mundesh, edhe ka të bëjë me pritjen, me pritjen, me, se nuk folëm dhe aq për pritjen, po. Keqesh, nuk... Pritja është pjesë e pjesës së tërës. Po ka një fjalë që thotë, nuk është keq kur ke ç'pret, keq është kur nuk ke se ç'pret. Është vërtet. Hmm? Po pritja, se Vehbiu kur unë flisja me të, Pikërisht për këtë më, më tha, pritja vetë është aktive apo është pasive? Jemi duke thjesht ndënjur apo jemi duke pritur, edhe pse nuk jemi duke bërë asgjë, po diçka po e bëjmë, po presim. Po kur po prisja përgjigjen tënde si po prisja? Ulur, ulur. Ne do kemi pas pak, ej, do takojmë, do takojmë një mikesh të re. Është eh, ajo është Jonada Feimi, miq të dashur, dhe ka shkruar një roman të vogël, është një prozë që ka shkruar, quhet Viti, vitet e trilleve, vitet e trilleve. Nga Jonada Feimi Jonada është këtu uh, Do ta takojmë mbas pak Do të vijë këtu në studio të na flasë pak për, uh, për librin e saj të ri Dhe kam përshtypjen që është, është diçka për Mua më duket shumë interesant Me thënë të drejtën Që në fillim fare Kur, kur lexoj këtu uh, Sepse duket që ka stof të shkruajë. Ka, ka, ka po pra, stof të shkruajë. Dëgjo, a mund ta lexoj pak këtë? Se kam shumë qejf të lexoj, edhe sido që i masakroj. Fillon kështu. Ë, uh, pa dashur të lexoj se ishte prekëse mua më dedikimi njëherë, më, më bëri që të mendohem, por gjithsesi nuk po e lexoj dedikimin. Bota ime është 35 metra katrorë. Brenda saj, brenda kësaj sipërfaqeje, unë duhet të krijoj dhe të jetoj njëkohësisht jetën time. Në të vërtetë nuk është ndonjë fatkeqësi e madhe të jetosh në një banesë prej tridhjetë e pesë metrash katrorë. Shumë njerëz kanë jetuar në hapësira edhe më të vogla, për të mos thënë që shumë të tjerëve u është dashur të flenë jashtë. Por problemi nuk qëndron tek përmasat, pasi shumica do të thoshte që jeta më tepër kalohet jashtë shtëpisë, ndërsa brenda saj, vetëm një pjesë e vogël e ditës, mbase edhe e natës. Kështu, me këtë unë nënkuptoj një jetë aktive, në punë, në shkollë, në kafene, në dyqane, zyra, aeroporte, pazare e tjerë. Edhe unë jam dakord, por mua më janë mohuar të gjitha këto. Mos ju kujt, mos ju krijova vallë përshtypjen e një burgu, aspak. Nuk, madje nuk kam njohur as, oh, falni. Madje nuk kam as njohurinë më të vogël për këtë të fundit, një ndër fushat në të cilat unë jam tërësisht e paditur. Ja, e mbyllëm me Ardianin dhe bisedave jo. Po. Mbas pak do ta kemi edhe Uh, Jonadën këtu me ne, miq të dashur, ju përshëndesim me Kygon bashkë me Parson James në klubin e mëngjesit. Fundjavë të mbarë. Agim Baçi, kritik letrar, miku i programit tonë, do të shihemi sërish me të javën që vjen këtu të premten për një tjetër libër. Crying, crying. You know we're playing to a full house. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur. Ju përshëndesim që të gjitha. Unë jam Blendi këtu bashkë me Erin, Artin, Olden edhe Lorin dhe dua t'ju njoftoj se Lotaria Kombëtare ka filluar një promocion të ri për produktin e saj, lojën Loto 6 nga 39. Tashmë në çdo short të Lotos përzgjidhet edhe një numër bilete, i cili do të fitojë pjesëmarrjen në spektaklin Tornado me para që transmetohet çdo të diel në mbrëmje në orën 20:10 në ekranin e Vizion Plus. Kështu që thjesht duke luajtur Loton edhe ti mund të jesh fitues për tyrë Brenda në makinerinë e parave për të kapur ça të mund të kapësh dhe ato bëhen të tuat. Çdo biletë fituese pra do të përzgjidhet automatikisht në mënyrë rastësore nga sistemi i lojës midis të gjitha parashikimeve që janë të vlefshme për çdo short respektiv. Mosha pra, minimale. Ne kemi më shumë fitues, dhe mosha minimale është mbi 18 vjeç. Dhe slogani i Lotos është se gjithçka është e mundur. mendoj që të krijon shumë mundësira. Gjermania, domethënë për mua është Europë më vete. Mm -hmm. Dhe për brezin e ardhshëm, të paktën për edhe unë mendoj sot që jam nënë, për fëmijën tim është fantastike. Të jetojë në Gjermani, mendoj që është më pak i prekur kundrejt rreziqeve sa ç'e kam parë domethënë Tiranën. Për mua Tirana është kthyer në një kaos këto dy javë, për shkak sepse në Gjermani çdo uh, gjë është në vendin e duhur, sipas mënyrës së duhur, si shtet funksionon shumë mirë. Mm -hmm. Le të themi domethënë këtë anën pa përfshirë pjesën subjektive ose mënyrën se si unë mendoj jetën time. Dhe do të thoja që Gjermania është fantastike dhe të krijon tepër tepër mundësira. Ë uh, atje mund të kesh një një të ardhme të shkëlqyer, por që dihet, domethënë secili prej nesh uh, ka pretendimet e veta për jetën, mënyrën se si e shikon, ndjenjat e veta, domethënë. Dhe unë gjatë gjithë kohës kam qenë shumë nostalgjike për pjesën e Shqipërisë. Domethënë mhm. kam ndjerë shumë këtë, mbase kjo vjen nga karakteri im për si. Kjo është shprehur në libër, ka diçka. Ajo është shprehur në libër, po. Tani ky libër ka të bëjë me nëse nëse do të do të thoshe Që kjo është çfarë un kam dashur të them në libër, çfarë është ajo që ke dashur të thuash? Që sepse ti e, e përshkruan veten pak si në një burg, në një 35 metërsh katror, dhe ky burg është atje në Gjermani. Po burg për çfarë? Në një vend të shkëlqyer, siç e shpreh vet. Ë, uh, të tjerët mund të mendojnë, kur un them 35 metra katror, mendimi i parë është, paska gjetur domethënë gjënë interesante për të treguar që ose e mbyllur qenka, domethënë mm. sapo u tha edhe nga ju. Mm. Por, uh, mua më erdhi krejt natyrshëm, nuk e vrava mendjen domethënë për ta gjetur atë pjesën, po sinqerisht, brenda atyre 35 metrave katror, jo vetëm domethënë që është një hapësirë shumë e vogël, dhe kjo nuk është, nuk është çështja tek, që ti nuk mund të gjesh mundësira të tjera, domethënë të marrësh një banesë të të madhe, por, uh, Gjermania është e shtrenjtë, është tepër e shtrenjtë. Dhe ato 35 metra katror faktikisht mund të rezultojnë ty edhe shumë të bukura, por mua më duket një frustrim nga të gjitha anët, mm -hmm. sepse nuk është jeta ime. Edhe jashtë, edhe në Gjermaninë e madhe, edhe jashtë në një kafene, kudo, unë ndihem e atillë. Ndihem, është Ndihesh e huaj. Ndihem e huaj, mhm. ndihem të të tjerët faktikisht mund të thonë edhe që dëgjo Jona, ti e ke paragjykuar sepse ti ende nuk je integruar vetë, si ke marrë përsipër të shkruash domethënë vetëm për po. vetëm për 2 vite dhe që ti ke thjesht ke qenë një nënë me kohë të plotë. ë dhe brenda shtëpisë normalisht ajo ka qenë jeta jote. Por ja që ë Unë jap tepër rëndësi, gati gati të gjitha ndjesive që mua më, më marr apo jap kudo. Domethënë, qoftë kur unë zbret shkallët, qoftë kur unë eci rrugës, qoftë në një kafene, edhe unë e tillë ndihem në Gjermani. Domethënë mm. asnjëherë nuk kam parë ose nuk kam ndier atë afrimitetin që uh, të dal diku, të bëj një muhabet të këndshëm me dikë, domethënë atë që më jepte Tirana ose të eci, ta dëgjoj atë fërshëllimin e, e pemës edhe të them, "O, oh, po ja, atje domethënë është ajo, është atje janë mimozat, atje janë gështenjat." Unë këtë në Tiranë e kam, domethënë unë e bëja gjatë gjithë kohës, me gjithë kaosin, me gjithë pluhurin, me gjithë tymin, me gjithë. Po, ja, mm. domethënë ajo është, si thua, është e studentes, po ja që unë e kam këtë, domethënë, është mm. pjesë pjesë e karakterit tim, nuk e di nëse është për të mirë apo për të keq, por që unë jam e tillë. Domethënë ty të mungon ky kaos, të mungon kjo zhurma jonë e madhe këtu. Mersi shumë. Mhm. Edhe edhe edhe prej kësaj mungese lindi ky libër? Uh, po, edhe nga gjithë ajo monotoni që unë ndjeja, domethënë, ajo përditshmëri, uh, ishte gati gati vrastare për mua. Ndjerë ndeje, them unë aty, e tillë ishte. Hmm. Okej, okay, um, unë dua që të qëndrojmë bashkë edhe pak, ne do të kemi shkëputje fare të shkurtër, do të rikthehemi në bisedën tonë me Jonada Fehimin për uh, R.E.M. ishte, të dashur, te Klubi i Mëngjesit, është ÜBerlin që sapo dëgjuat um, Ora tani është 8:51 minuta ne jemi këtu në studio bashkë me Jonada uh, Fehimin, e cila ka shkruar uh, vitet e trilleve. Ja, është një është një novelë e shkurtër e cila tregon për jetën e saj të re në Gjermani mbasi uh, ajo është shpërngulur nga nga Tirana, ka shkuar në në po më thoshe pranë Hamburgut diku apo jo. Ëh mhm. uh, dhe dhe është kjo uh, ky procesi i përshtatjes, ky përsh, procesi i njohjes së diçkaje të re, një një bote të re, një jete të re, një gjuhë tjetër, një komb tjetër, një kulturë tjetër, domethënë gjithë këto gjëra që përplasen edhe edhe ai kam përshtypjen unë frustrim i i natyrshëm që lind te personi që nuk është më në në ambientin e vet, ku është mësuar gjithë këto vite, mm -hmm. që të çon ty drejt këtij libri. Eksaktësisht. Po kur e vendose, si e vendose, që do unë do ta do ta tregoj këtë histori. Kjo ishte histori që që ti e përjetove vetë dhe pastaj po. vendose ta shkruash, ta ndash me të tjerë. Pate, pate dilemë, ta bëj mos ta bëj. Uh. Qe një moment që unë mendova që nuk do ta merrte asnjëherë trajtën e librit. Dhe në momentin që unë e pashë në trajtën e librit thashë Nada, çfarë ke bërë, domethënë. A mua më erdhi keq për pjesën që unë kisha shkruar në vetën e parë. Mhm. Mm më erdhi keq. M'u bë shumë konkrete në momentin kur unë e pashë librin dhe thashë, "Ah, tani po është përballë njerëzve." Pse cili ishte problemi? Ë uh, sepse e dija që do kisha shumë përplasje me shumë njerëz. Domethënë jam treguar e ashpër aty me të gjithë, edhe me veten time. Ëh, mm -hmm. uh, si thua, është një lloj mllefi. Njeriu kur ka mllef, domethënë e shpreh. Kështu që unë uh, dihesha që unë do ta shkruaja atë gjë. Mhm. Çfarë çfarë çfarë e shkakton mllefin? Çfarë, nga buron? Ëh, uh, e tëra vjen nga shoqëria. Domethënë ky ka qenë problemi më i madh imi dhe që unë ende nuk e kuptoj, domethënë sepse Shqipëria vazhdon ende në këtë lloj mënyre. Të paktën këto t'i ka mirë Gjermania dhe, dhe unë kam kapur këto në Gjermani, që në Gjermani secili bën jetën e vet, sipas mënyrës që ai ndjehet, që ai mendon, që ai mhm. percepton, ka mënyrën e tij të të tërë të të konceptuar dhe dhe e jeton atë. Mm. Ndërsa në Shqipëri ne këtu jemi të jemi të frustruar apo jo, domethënë nga njëra anë, nga faktorët e jashtëm, si thua, jemi kaq të lidhur domethënë me familjarët, rreth e qark, të tjerë duan për neve që të ndihen vetë mirë ato, domethënë që mos të kenë duan për neve që të bëjmë më të mirën. ashtu edhe për veten e tyre, ashtu edhe për për familjarët e tjerë që i rrethojnë ato. Si thua që mundohen të jetojnë jetën tonë apo të na tregojnë se si duhet të jetojmë çfarë duhet të bëjmë? Eksaktësisht, gati e njëjta gjë domethënë, është është e pandashme kjo pjesa që edhe mendojnë, edhe edhe duan prej nesh, presin prej nesh. Madje edhe për vetes tyre mendoj. Kjo është edhe problemi me ato domethënë kur të tjerët vazhdojnë që që që t'i thonë të gjëra hapur, ky është edhe problemi i tyre që e ndjejnë kaq fort vetja vetëm, mbase dhe mos ndryshimin edhe thotë po, po si dini e tillë, Si del një e tillë domethënë edhe flet, edhe aty është momenti i parë i kurrizimit tonë. Mm. Kështu që Kështu që ti je treguar e ashpër. Jam treguar e ashpër me familjarët e po tu. Po realiteti përherë i ashpër është. Mm. Unë mendoj që realiteti përherë i ashpër është. Askush nuk e pëlqen. Ëm pra ideja është këtu që që ti u ndjeve që duhet ta bëje këtë edhe për familjen, ta ta merrje këtë hap, të shkoje po. atje. ta ndërtoje jetën në Gjermani për t'i kënaqur dhe prindërit për të kënaqur të tjerë. Edhe dhe kjo, edhe pse të kanë dalë gjërat shumë mirë, siç po na thoshë. Po, është vërtet. Je je ke filluar ta gjesh lumturinë tënde aty, po po gjithsesi të të bezdis fakti që ndodhi kështu. Më bezdis fakti që nuk është jeta ime. Domethënë mm. unë po përshtatem. Nuk po jetoj jetën time. Por tani kam një fëmijë, domethënë, edhe gjërat mendohen për dy veta. Mbase dhe për tre, për për mm. bashkëshortin tim mm -hmm. tjetër. Uh, por më bezdisi e gjitha kjo dhe unë thash, uh, ore do ta shkruaj me mendimin që njerëzit të reflektojnë pak. Domethënë, nuk është që që u mora vetëm me rastin tim konkret, po me fenomenin. Mm -hmm. Sepse neve, sa, sa, sa autorë kanë shkruar, domethënë, për raste të tilla, a? i dim, i dim, kemi te Madam Bovari, po. kemi Ana Kareninën, u etj etj etj, Bela Min. Fate të përcaktuara apo? Pikërisht. Domethënë kanë shkruar, po çka kanë njerëz, çka kanë shoqëria, pse pse si përqafon këto gjëra, domethënë, pse pse nuk e merr për të mirëqenë këto gjëra. Po jemi njerëz. Mm -hmm. Domethënë kemi nevojë për ato hapësirat tona, kemi nevojë që që të jetojmë secili prej nesh, e kanë ndier. Domethënë sa neve dihet, domethënë që një jetë, pavarësisht se mbrapa nuk mund të ketë ecur mirë, domethënë ka pasur vajza që e kanë marrë jetën e vet përpara sepse neve dimë që jetojmë në një shoqëri maskuliste. sidomos Shqipëria, domethënë, mm. vuan nga ky fenomen. E kanë marrë jetën e vet përpara, pavarësisht se pastaj kanë gjetur vetveten, kanë ecur apo nuk kanë ecur, i ka, domethënë, jeta është treguar e mirë apo nuk është treguar e mirë, por uh, janë përpjekur tek e fundi. Janë, e di ç'më duket interesante që që uh, në familjen tënde, sidoqë Ky detyrimi që të shkosh të martohesh, të bësh këtë këtë jetën në Gjermani, duket sikur ka prap shumë dashuri, sepse sepse me gjithë këtë përplasjen, ëh, mm -hmm. uh, ju prap shkoni mirë. Domethënë, kjo është një një dualitet ose dyanësi, po themi, e e, e kësaj gjësë që që unë e shikoj që në dedikimin që ti ke bërë këtu. Unë e dua shumë tim atë. E di, Uh, e thua edhe në libër është dashuria ime pas tim biri E shkruan në, në dedikimin uh, Jonada Shot E thotë, ia dedikoj tim eti I cili është njeriu Që dua më shumë në këtë jetë Pas tim biri Atij nuk i falet Duhet të ishte mburojë për mua Se në rininë e hershme Kishte po të njëjtat ëndrra Po, është vërtet Tani Do të them një gjë për ta konkretizuar Kemi Franz Kafka mm -hmm. Sa e ka Sa jo e ka sharë, do të thonë nuk po përdor këtë term, po sa ka shkruar ai për babain, mm -hmm, edhe nga çështja e inferioritetit që ai ka ndjerë kundrejt babait. Po jo se nuk e donte, por sepse ai thoshte pse të më ndodhi mua. Domethënë pse, çka ka im atë që nuk më kupton, domethënë. Edhe pena i shkonte vetëm drejt atit, drejt atit. Mm. Këtë kam kërkuar nga babai, domethënë këtë po e kërkoj edhe. Baba, po unë të dua kaq shumë, pse nuk më kupton, domethënë ti, ti duhet të jesh një mburojë për mua. Dhe babai im, në rininë e hershme, domethënë si unë dikur, ka pasur të njëjtat ëndrra, domethënë unë jam tipike e vajza e babait. Mhm. Mm që ishin, që cilat ishin ëndrrat? Ë, uh, ai donte të shkruante. Ai ka shkruar, domethënë madje ai më thotë që unë ata kam shkruar kaq shumë, kaq shumë, kaq shumë dhe të gjitha pastaj i kam hedhur, sepse i kam ndjerë që nuk vlenin. Uh, Dihet, koha e babait tim ka qenë akoma dhe më keq, domethënë, po, atëherë vazhdonin. Mbyllja, Atëherë njerëzit, domethënë ato që ishin ishin, domethënë bëheshin, dihesh se si funksiononte atëherë, dhe babai im nuk e gjeti asnjëherë vetveten, dhe unë gjatë gjithë kohës mendoj, po pse nuk reflekton për mua, domethënë që ja vajza ime tani i ka mundësitë, domethënë le të vazhdojë, le të bëhet, mm. le t'i hapen rrugët. Megjithatë ai Gjithmonë më ka thënë që Jonada po ja ti po bëhesh, domethënë nuk po të po ndalon njeri. Po. Nuk po të ndalon njeri dhe këtu kur më vënë të tjerët para kësaj përgjegjësie unë nuk di t'i them, nuk di çfarë të them, por në të vërtetë ja që unë brenda vetvetes nuk e ndjej të tillë sepse e kuptoj, e kuptoj që përballja me me tjetrin ose me dikë tjetër o, ka diçka që për neve po na përplas, domethënë mm, mm. ose ata brenda thellë thellë nuk nuk ndihen kaq mirë. nuk ndihen kaq mirë edhe kjo mua më bën të reflektoj nuk jam njeri që i kaloj gjërat hajde sa për të thënë mm -hmm. e ndjej tmerrësisht shumë dhe mua kjo më vret gjithë kohës dhe aty janë shkruar ka gjëra kaq të vogla kaq banale që gjëra që si ndjehet im atë si ndjehem unë si ndjehet ai tjetri filani apo sepse kjo më vret mua unë mendoj që ndjeshmëria jonë është në të vërtetë realiteti ynë Dhe jo ajo Dhe jo ajo çfarë neve japin, po, mhm, jo mhm. ajo çfarë neve japin në fasadë për shembull. Dihet që nga tjetri ti ti do të japësh respektin dikujt tjetër sepse pritet prej teje. Ndërsa ndjeshmëria për mua është shumë shumë e nevojshme, shumë e thellë. Unë prandaj kam shkruar edhe në vetën e parë, se askujt nuk i intereson të lexojë për mua, unë jam e paafirmuar, nuk jam Hillary Clinton që të tjerët tregojnë interes për mua, por kam shkruar në vetën e parë për t'u treguar njerëzve që e shiko, Nuk është çështja se është thjesht e mundshme, nuk po flitet kot, po mua më ka ndodhur rasti konkret, kështu që ti merr esencën prej asaj, mos lexo Jonadën, lexo atë. Neve të gjithë e dimë domethënë që neve letërsia nuk na ka ardhur shumë mirë në Shqipëri, ë? Themi atë që është. Për shembull Franz Kafka, ne thjesht e dinim më përpara që ka po, qenë shumë lexuar, po. nuk e kishin lexuar, dhe unë Franz Kafka, nuk e ka nuk nuk doja në fillim që të dëgjoja, nga të tjerët që ai është i madh, ai është kështu. Sepse sepse, sepse, sepse nuk e kisha lexuar dhe të tjerët faktikisht nuk e kanë lexuar tamam njeri shumë shumë mirë Franz Kafkën, domethënë se po po marr përsipër edhe të flasim në mënyrë përgjithshme këtu, po. S'ka që Gregor. Po duket. Po duket as që nuk është perceptuar shumë mirë. Dhe unë thash, "Ore, do ta lexoj Franz Kafkën pa mendimin që ai është i madh." Ta shikoj, do ta kuptoj apo jo. Edhe Më e gjeta që ishte. Aty jo, gjeta vetveten që në momentin që ti ti mund ta kuptosh edhe ai është një libër që lexohet nga të gjithë, por nuk kuptohet nga të gjithë. Mm -hmm. Pse? Sepse uh, vetëm në qoftë se ti e ke e ke për, e ke kaluar atë ndjeshmëri, atëherë ti je në gjendje ta përthithësh totalisht. Paktën kshu e lexoj unë letërsinë domethënë. Unë mendoj që është ka ka ky është kjo është një histori personale e bazuar mbi shumë tjera. Po. Mund të ta bëjmë kështu me këmbim, po. Gjithsesi, ka shi. Kur ka shi ka dhe trafik, kështu që juve që jeni në rrugë, ne do t'ju mbajmë në shoqëri në klubin e mëngjesit. Jemi në orën e punës, ora e 3 i kushtohet edhe edhe punës ka ndodhur një panair i punës, të mm -hmm. cilat janë pika kontakti midis studentëve atyre që janë duke mbaruar dhe ë punëdhënësve ndryshëm, kompanive ndryshme që ofrojnë vende pune, mundësi karriere për për këta studentë dhe ne do të takojmë dy prej tyre bashkë me uh, dekanin e studentëve në Universitetin Europian të Tiranës, uh, që kanë organizuar këtë panair për të na treguar pak se si shkoi e gjitha, e cilat janë disa nga mësimet që dolën nga ky panair dhe studentët vetë na tregojnë për uh, atë që ndodh kur kur ti afrohesh mm -hmm. për herë të parë si po themi, edhe ky është një tranzit interesant nga një jetë studentore, ë uh, që ka filluar qysh në klasë të parë, e ka vijuar gjatë fillores, 8 vjeçares, mm. 9 vjeçares, un vazhdoj them 8 vjeçar jam brezi. Në kohën tonë ishte 8 vjeçar. 8 vjeçares, po. Ëm, um, e un jam fiksuar me ato, po gjithsesi, gjimnazit, universitetit dhe pastaj fillon dhe del në tregun e punës. Ky është një kapërcim uh, cilësor, po themi, edhe ndryshimi është është i madh. Po si e përjeton një student këtë? Si uh, si e gjen veten? Gjitha këto janë disa nga pyetjet që ne do do do bisedojmë uh, për t'u dhënë një përgjigje pak më vonë këtu në klubin e mëngjesit në orën e punës. Por deri atëherë, Olta ka disa emra fituesish me ata që kanë qenë me ne gjatë këtyre orëve të shkuara në klubin po, e mëngjesit. Sigurisht, e pa cip. Po. Kjo ka qenë shprehja që është përdorur dje. Sigurisht. Ka thënë Jola 208 i mbaron numri, fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo Jola. Titull uh, lajmesh mm. disa raste aty, prandaj edhe zgjodhëm për uh, për quizin nga aktualiteti. Ndërkohë që Altini ka një zë, Mm -hmm. Zëri nuk është gjetur, por më parë duhet të jap anagramën. Po, po. kush e ka gjetur? Dyanshmëria. Bravo. Dyanshmëria. Është Blerta Dyanshmëria. Blerta dhe fiton kontrollin e plotë mjekësor nga Spitali Amerikan 292 me numrin. Po, 292. Edhe një herë emrin? Blerta. Blerta 292. Bravo Blerta. Dyanshmëri është anagrama Shydra Mëni ishte e bërë e bërë në ngatërrim. Shydra Mëni ishte këtë. Po. Po, shydra mëni. Më kujtohet siç i thonë uh, manave, andej nga mm. raki mëni. Po, Për zërin Altin më kanë thënë Eni Çobani dhe Majlinda Bregu. Jo, asnjëra nga këto Olta. Atëherë, ka rezultuar shumë e vështirë. Ky është zëri në të folur i një këngëtare. Zakonisht e dëgjojmë duke kënduar, Por këtë radhë është duke folur, sigurisht. Kështu që mund të po ta kishit dëgjuar duke kënduar. Do ishte më e thjeshtë. Do ishte më e thjeshtë ndoshta, edhe sepse do të dëgjonit notat muzikore, të gjenit se kush e këndon atë këngë, por por ja se çfarë kemi. Unë mendoj se uh, nëna është ajo që kujdeset fillimisht që fëmija i saj të duket sa më mirë. Është një këngëtare me një zë potent, mund ta themi këtë. Këngëtare, këngëtare shumë e njohur ë uh, në Shqipëri, nuk është një këngëtare e re, pak e njohur, a ku ta di unë mhm. se çfarë, është një ka ka vite, ka dhjetëra vite në skenë, kështu dhe mban uh, dhe mban goxha mirë. Kjo është uh, diçka që duhet të them. Ëh. Mm se e vërtetë. Karrierat nuk janë të lehta në asnjë rast. Kështu që kujdes. Edhe kjo mund të vinte në orën e punës, të na tregonte se sa e vështirë është për një po, këngëtar apo këngëtare të punojë vazhdimisht. në profesionin e saj, të mhm. këngës. Mm -hmm. E dëgjojmë dhe një herë tjetër. Kujdes. Është një këngëtare. Unë mendoj se uh, nëna është ajo që kujdeset fillimisht që fëmija i saj të duket sa më mirë. Okej, okay. kush është kjo? 069 20 70 222 Whitesnake vjen si kërkesë muzikore Sot është ditë e premte, miq të dashur Radio Club FM në 100.4 bashkë me ne këtu në studio janë edhe Anisa Subashi, dekane e studentëve në Universitetin Europian të Tiranës, Amantja Bilbili, njëra nga studentët atje, dhe Xhoi Bare, gjithashtu mirë se keni ardhur. Mirë se jeni rikthyer në studion tonë. Ëm, atëherë, ju keni organizuar një panair të punës në ambientet e universitetit tuaj ku kanë kanë marrë pjesë biznese të ndryshme, të cilat kanë sjellë vende vakante atje dhe kanë takuar studentët. ose po themi të punësuarit e ardhshëm apo të punësuarit potencial për për këto vende vakante. Uh, Anisa fillimisht me ty. Pa. Po. Na trego pak, na na bëj një paraqitje të asaj që ndodhi në panairin, po, punës. Është nuk është viti i parë, është vit, po themi e kemi Universiteti Europian e Tiranës, është një traditë, sepse është viti i 6 që organizohet panairi i punës në UET. Kjo ndodh në fund të vitit akademik pak a shumë. Po, pak a shumë është periudha e majit, ne e kemi traditë, madje nuk e kemi ndruar, kemi disa vite që nuk e ndrojmë as datën, sepse Ashtu. Është na është bërë tashmë një traditë. Dhe ju duhet kur bie e shtunë ose e diel. po, duhet ta ndryshojmë atëherë. Po, panairi i punës unë mendoj se është një aktivitet mjaft i rënd, jashtëzakonisht i rëndësishëm për studentët sepse përfitojnë të dyja palët, ashtu si edhe studentët ashtu dhe kompanitë pjesëmarrëse. Mm -hmm. Në këtë panair ishin 46 kompani pjesëmarrëse, gjë që tregon pothuajse një interes goxha të madh të kompanive, po pse jo? Jo pak, duhet thënë 46 po. kompani. Dhe janë kompanitë, po themi ndër kompanitë më të mëdha në vend ku kanë edhe mundësitë më të mëdha të punësimit. Ëh, mhm. uh, për studentët kjo është një mundësi shumë e madhe sepse në fund të ditës ata përballen me tregun e punës, eksplorojnë tregun e punës dhe ajo çfarë është e rëndësishme është që Duke eksploruar tregun e punës në këtë mënyrë, ata edhe shikojnë mundësitë e punësimit. Pra, a kemi ne mundësi reale për të punësuar ose jo? Mhm. Ëm le ta pyesim, le ta pyesim edhe Amantian. Po. Amantia, po ti për çfarë ke studiuar? Un jam studente aktualisht në vitin e parë në Fakultetin Evropian të, mhm, Tiranës. Mm -hmm për degën Financë Bankë. Financë uh, Bankë. Ti isha pjesëmarrëse në panairin e punës, mund të them se ishte një eksperiencë tepër e vlefshme për mua, Jo vetëm për mua por në përgjithësi për gjithë studentët pjesëmarrës. Unë aplikova dhe u intervistova nga shumë kompani um, të famshme, mm -hmm. uh, të cilat kishin lidhje me fushën time të studimit, i cili është ekonomiku. Mund të them se uh, u pranova për internship nga dy kompani të mëdha. Ku u pranove ti? Uh, u pranova nga Bizneti dhe nga Banka Kombëtare Tregtare. BKT-ja, po. BKT-ja. Tani jam në procesin përfundimtar të aplikimit ku duhet të bëj disa kërkesa pranë universitetit edhe më vonë këto kërkesa të transferohen pranë këtyre dy kompanive. Uh, mund të them që ishte një eksperiencë e vlefshme. Çfarë mësove ti? Çfarë çfarë ishte diçka që nuk e dije kur po. filloi panairi, por që në fund panairit the hm, edhe kjo. Në fakt, në fakt unë nuk kisha përballur më përpara me mënyrën e dhënies së intervistës dhe mund të them se gjithçka shkoi shumë mirë. U realizua një intervistë tepër e thjeshtë, Më bënë pyetje rreth angazhimeve të mëparshme, me çfarë merrem unë aktualisht në Universitetin Evropian dhe më pyetën edhe për backgroundin, me pak fjalë. Ëh, mm -hmm. për për sfondin nga vjen. Sfondin po nga vij. Nuk të pyetën për notat, për shembull? Oh, isha e pajisur me listën e notave, mm -hmm. me një letër motivimi dhe me CV-në time. për të ta ndërprerë pak Amantia, ne kemi një zyrë që është zyra e kujdesit ndaj studentëve, mm. ku realisht kemi pothuajse 2 ose 3 javë me të cilën merrem me, me secilin student që dëshiron të të pajis pa ai të ishte prezent në panairin e punës për ta ndihmuar për krijimin e një CV-je, letrën e motivimit, mënyrën se si ai duhet të shprehet dhe mënyrën se si ai duhet të prezantohet në intervistë. Okej, okay, do të kthejmë prapë tek ty po. për uh, për të pyetur se çfarë është diçka që studentët ndoshta e bëjnë gabim pa. Po. që korrigjohet herë pas here. Joy, ti si e përjetove panairin? Unë e përjetova shumë mirë, nga 46 kompani që ishin aty, kishte edhe Ti aplikove në 47 prej tyre. Po, në në fund krijova kompaninë time dhe aplikova. Dhe dola më mirë nga të gjithë. Mm -hmm. Ishte që kishte edhe shumë kompani që ofronin vende pune edhe për studentë që nuk janë të fushës të ekonomikut, por të shkencave sociale. Ë uh, për vetë aplikova në në internshipe tek zyrat e uh, marrëdhënieve me publikun në disa kompani, pasi nuk është se jepej shumë mundësia për degën time marrëdhënie ndërkombëtare, por mm -hmm. pavarësisht kësaj dola goxha i kënaqur edhe ishte një eksperiencë që besoj do më vlejë në ta. Ti do të bësh një internship të këtë verë, këtë këtë vit pra? Po. Ku? E ku e zgjodhe? Uh, është ishte një organizatë që merrej me fëmijët rom, ku mm. do të përveç fakti që kishin disa streha ku merreshin dhe punonin ditë për ditë me fëmijët rom me edukimin, me strehimin e tyre, Do të mundësonin edhe kampe verore dhe njëkohësisht edhe edukative për këta fëmijë rom. Aplikova aty për të për të qenë trajner dhe mentor në si dhe në pjesën e përditës, por edhe në kampet verore, si dhe në disa kompani të tjera private që kishin zyrat e tyre të marrëdhënieve me publikun, aty isha më shumë i interesuar për për zyrat e Nëse do të zgjidhje, nëse do të duhej të zgjidhje, zgjidhje, edhe të viheshe para një dileme, do të zgjidhje që të bëje vullnetarin me me fëmijët në në këto kampet verore apo do të zgjidhje që të ishe në një zyre po themi diku në katin e 16 ë apo 23 Personalisht e kam bërë vullnetarin me këta fëmijë dhe do mm. vazhdoja të bëja vullnetarin me fëmijët pasi mendoj që të jep pak më shumë eksperiencë sado që dhe eksperienca në në katin e 16 të një zyre është e vlefshme mm. eksperienca që merr në mënyrë direkte nga veprimi me fëmijët nga të mësosh se si të sillesh me ta është është një eksperiencë gjithashtu shumë e vlefshme. Mm -hmm. Por s'do i thosha jo gjithsesi katit të 16. ti si e vlerësove veten Amantia në lidhje me intervistat që bëre? Ti zgjodhe BKT në fund fare. Atje do shkosh për internshipin apo jo? Po, po, patjetër që BKT. Si t'u duk vetja, domethënë se BKT është një nga bankat, ndoshta banka më e madhe në Shqipëri. ë dhe është një institucion financiar i rëndësishëm në këtë vend. M'u duk vetja si një gjë shumë e vogël brenda një bote shumë të madhe. Uh -huh. Kur dhashë intervistën, uh, mund të them se isha tepër e emocionuar, kur ata më dhanë një përgjigje pozitive, dhe uh, më dhanë informacione në lidhje me internshipin që do bëja, uh, intershipi mund ta nis edhe pas pushimeve verore nga shtatori. Ëh, mm -hmm. uh, mund të zgjasë disa muaj. Ëh, mm -hmm. uh, mund ta zgjidhë vetë, mund ta zgjasë edhe 6 muaj. Është një eksperiencë e mirë sepse për mendimin tim rinia shqiptare në përgjithësi duhet të jetë më shumë e prirur ndaj intershipeve dhe të mos synojë direkt një pozicion pune, mm -hmm. sepse uh, në fund të fundit çdokush ka nevojë për eksperiencë. Edhe eksperienca është një nga pjesët e cila merret më mirë nga internshipet sesa nga një vend pune direkte. Mm -hmm. Pse e mendon se është kështu? Jam dakord me ty, po dua të të pyes, pse mendon merret më mirë me internship se sa një vend direkt pune? Po, duke pas parasysh që edhe bota jashtë, Ëm Do me thënë, edhe bota jashtë i praktikon internshipet, mm. duhet që edhe ne të familiarizohemi me këtë gjë, mm. përderisa jemi dhe kandidat për BE-në. Mm -hmm. Ka një që, uh, ndoshta kur je në një internship pa. ose në një praktikë apo në një stazh, siç mund ta quajnë disa, ë, uh, meqë s'e ka hyrë në përdorim fjalën në anglisht, po. Po, ka më pak, ka më pak uh, Si thua, ka më pak trysni, presion, po. presion sepse ti nuk po paguhesh për atë dhe ndihesh ndoshta pak më lirshëm. Edhe pse ne kemi internshipe që paguhen, Blendi. Mm -hmm. Kemi goxha kompani me të cilën ne bashkëpunojmë, po që janë internshipe, ndoshta jo me një pagesë shumë të madhe, po një po, pagesë të vogla, të cilat janë shumë nevojshme, mendoj unë për studentët. Ëh. Mm -hmm. Ëm, uh, më trego pak, cilat janë disa nga nga korrigjimet që ti bën më shpesh kur kur i gatit, si thua, këta studentë për të shkuar në këto intervista dhe për të bërë për të bërë më të mirën e tyre. Që nga mënyra e, e, e po themi përgatitjes së CV-së, është shumë e rëndësishme të specifikosh elementet e tu, pikat e tua të forta, duke filluar që nga arsimimi, backgroundi, po themi mundësitë e punësimit që ti ke pasur, t'i listosh ato në mënyrë të duhur, në mënyrën tek letra e motivimit është shumë e rëndësishme që edhe aty ti të tregosh më të mirën. dhe sidomos tek prezantimi i intervistave, sepse zakonisht në intervistë, do të thënë qëllim, ndoshta un po bëj një një ndërhyrje këtu. Qëllimi i universitetit është edukimi dhe mësimdhënia. Dhe ne synojmë që studentët tanë t'i pajisim atyre me njohuri dhe me aftësi sa më të mira, në mënyrë sa më maksimale. Në panairin e punës këta kanë mundësi që këto njohuri t'i bëjnë praktike. Mm -hmm. Pra në qofë se uh, që të dy te komunikimi publik që e bëjnë si lëndë, mësojnë në mënyrën se si të komunikojnë, se si të dalin sa më mirë në mënyrë publike, aty në panairin e punës ata dhe përballë po themi kompanive kanë mundësi të për, ta tregojnë në mënyrë praktike këtë lloj leksioni që ata kanë marrë në mënyrë teorike. Dhe është shumë e rëndësishme që në një intervistë pune ti të tregohesh i sinqertë, por të tregosh dhe anët e tua të forta, pikat e tua, avantazhet e tua si një student, duke qenë se janë që të dy student, po themi të bachelorit, Dhe janë akoma në fillimet e veta të intervistave të punës. Mm -hmm. Ok, mund të ndihmojë si thua, i shkarkon nervat apo jo. Ti ke bërë kur, kur ti të bësh një intervistë, po themi në të ardhmen që do jetë ë uh, ndoshta më e rëndësishme se këto, për shkak se mund të jetë ti ke mbaruar në atë kohë i pajisur dhe realisht do të fillosh mund të kesh edhe dy fëmijë dhe sigurisht ke nevojë që që të punosh. por por por a nuk ndihmon kjo se ti e ke bërë një herë, dy herë, tre herë këtë gjë domethënë. Sigurisht ndihmon pasi Edhe krijimi i CV-së në mënyrën e duhur, sipas formatit të ri Europass që është disi i vështirë, mm -hmm. të të bën edhe të të mësohesh me atë format ta ta njohësh. Pse ka një format të ri CV-je? Po, po, është po. Europassi. Madje Joy në një koment Facebook e kishte nxjerrë kush do ta ndihmonte. Unë e bëra një herë mezi e bëra m'u dogj kompjuteri. Nga Europassi. Po, nga Europassi, po s'e shkarkoj. Ja, ja, ja. Dhe është është është format i vështirë, por është është një format shumë nevojshëm pasi jep jep të gjitha eksperiencat e tua apo përvojat e mëparshme në mënyrë të detajuar dhe mm -hmm. nuk ke pse alla A4 si ka qenë CV e vjetër që t'i shkruash pika për pika ti e, e ke strukturën gati dhe është mm -hmm. më detajuar. Është shumë mirë. Domethënë bën uniforme po, edhe po. për atë që lexon është më kollaj sepse di se ku t'i shkojë syri pastaj se gjithçka është njësoj. Po ëm um, uh, Duhet që në këtë praktikë, qoftë qoftë Joy, qoftë Amantia, ju duhet ta dini mirë sepse tani një gjë është që të pranohesh, po një gjë tjetër është që të shkëlqesh apo jo. Po, Jeni si i keni i keni bërë uh, llogaritë, planet, e mendoni veten në lartësinë e duhur, siç e kërkon ë uh, firma në katin e 16 apo apo banka kombëtare të shkëlqeni. Ne do shkëlqejmë për firmën në katin e 17. 17. Përderisa u pranuam, atëherë i bie që kemi shanse për të shkëlqyer. Mm -hmm. Ndoshta këtu do të thoja se është shumë e rëndësishme që të gjithë kompanitë pjesëmarrëse kishin pothuajse secili kishte vende vakante për internshipe dhe vende pozicione pune të lira. Po na trego pak, kush kush ka, kush janë këto kompani, cilat janë kompanitë që kanë vende po, vakante aktualisht? Po. Kompanitë ne i kishim të ndarë në disa fusha, duke qenë se edhe universitetin e kemi të ndarë në tre fusha, Fakulteti Ekonomik, Juridik dhe Shkenca Sociale, kështu ishin ndarë dhe kompanitë, fushës ekonomike, të juridike dhe të shkencave sociale. Kompanitë ne kishim goxha nga tregu bankar, duke filluar nga bankat më të mëdha, BKT, Credins, ProCredit, Fibank mhm, mm -hmm, etj. Mm -hmm. Mos mos ndoshta kam lënë ndonjë pa përmendur të më falin. Se ka edhe të tjera të shkëlqyera në banka. Po. Ëh, pjesa e organizatave joqeveritare kishin një vend të rëndësishëm sepse ne kemi goxha fakultetin e shkencave sociale, kishim zyrat e punësimit, kishim shoqatën kombëtare të punësimit, ëh, kishim bashkinë Tiranë, duke qenë kompani po themi të cilat ishin kompani shtetërore, institucione mm. shtetërore. Mm. Kishim nga ana juridike me të vërtetë studio ligjore, mjaft të mira, po themi dhe ajo çfarë unë vura re në kompani ishte Deloitte kishte vende pune të lira, BKT-ja kishte, kishte Konadi, kishte mm. dy pozicione shumë të mira, kompania Erzen, Erzeni e, po, e, Bulmetit, po, po. Bulmetit mm. edhe ata kërkonin uh, ndihmës financier dhe dhe i kishin përshtatur vendet e punës me me po themi edhe me moshën e të rinjve tanë, studentëve tanë. Ata kërkonin në nivel junior, që do të thotë që ishin shumë të adaptueshme për nivelin e studentëve. Dhe unë mendoj se është shumë e rëndësishme që studentët që në momentin që marrin status student, ata fillojnë dhe përballen me punësimin e mhm. tyre. Dhe kjo gjë i bën i bën ndoshta Jo vetëm për të paguar të kenë atë rrogën për të paguar fatura apo, apo për të mbajtur jetesën, por i ndihmon këta që të plotësojnë atë të përmbushin ëndrrën e tyre profesionale që në momentin që janë studentë. Po është edhe diçka tjetër që meqë jemi këtu edhe ja vlen që ta bisedojmë. Ëm um, ka pasur dy mendësi. Domethënë kjo është një mendësi relativisht e re në vendin tonë. Nuk po them e panjohur, po. Ka vite që flitet edhe për praktikat edhe jo vetëm që flitet por edhe zbatohen. Megjithatë, megjithatë, ë uh, ka qenë edhe mendësia tjetër aq aq e përhapur sa që ka qenë bërë edhe edhe një skeç në Portokalli dhe kur arrin që të bëhet skeç në Portokalli tregon që është një fenomen që ekziston se ndryshe nuk bën për të qeshur, po mos ishte fenomen. drejtori. Po. Mm? Ai që do të fillojë punë drejtor. Edhe edhe ka pasur shumë uh, studentë për shembull që që e kanë menduar që unë do të qëndroj në shkollë deri ditën e fundit, jap provimin e fundit, pastaj do vij të marr diplomën tub uh, të lidhur me një fjongo dhe vetëm atëherë Vetëm atëherë unë do të shkoj të kërkoj për një punë. Po deri në atë kohë unë jam student me status dhe nuk bëj Asnjë gjë përveç se studioj. Kjo ka qenë mendësia. Domethënë, Dhe ne po, ti duhet përpiqemi ta ta, po. ta integrosh, domethënë ka Kjo një është. janë disa vite ku ti edhe punon ndoshta, por edhe mëson. Kjo Domethënë është shumë e rëndësishme pra që ta heqim këtë mentalitetin e të qenit drejtor që sa mbaron shkollën unë dua të bëhem drejtoreshë apo drejtor, por që ta fillojmë që në që në pjesën e Zëvendës praktikës. drejtor. Ah, mirë do ishte, po që ja ta fillojmë tek niveli i specialistëve, mendoj unë shumë më mirë. Ë Ky është dhe qëllimi i panairit, që ne t'i ofrojmë studentëve tanë mundësi që që ata të praktikohen dhe të fillojnë me vendet e punës hap pas hapi që në momentin kur ata janë mhm. studentë. Mm -hmm. Është shumë unë të paktën them nga përvoja ime, unë kam filluar punën që kur kam qenë studente. Dhe mendoj se më ka dhënë një ndihmë shumë shumë të madhe ë në pozicione të paktën ose më vonë në pozicionet ku unë kam punuar, sepse ë e kam hequr shumë në moment atë, frikën po themi të intervistave të para, ka ë e kam edhe emocionet e para të një po themi të një pune i kam hequr që në momentin kur kam qenë student. Dhe kur je student nuk e ke as atë presionin që o bo bo kur je pastaj që e ke mbaruar tashmë mm -hmm. dhe mhm. duhet të fillosh një punë, por ti e ke filluar tashmë që kur ke qenë student. Ke ke mësuar si funksionon marrëdhënia po. midis njerëzve. E marrëdhënia midis eprorëve, është shumë e rëndësishme. Ose po, marrëdhënia me eprorin, po. me vartësin, me me, me këto. Po edhe edhe me kolektivin, me njerëzit që do të punojnë aty. Po. Ty si të duket vetja? E je i përshtatshëm për këtë lloj Jam i përshtatshëm. Ëh? Po un kam Si e gjen veten? Domethënë si ti je pikërisht bashkë me Amandën në në këtë lloj tranziti, nga një mendsi un jam student, un jam student, prindërit e mi paguajnë për mua, në një mendsi që un jam student, un jam student, por edhe mund të mësoj dhe ndoshta nxjerr ndonjë para të vogël derisa të jem gati që që të fus marshin tjetër, të thua, në karrierë. Un frymën e punës e kam pasur që në gjimnaz realisht, kam punuar vullnetarisht fillimisht që kur kam qenë në qytetin e Fierit dhe ndërkohë kur kur kam ardhur në Tiranë kam filluar punë me pak, kështu që jam mësuar disi me me intervistat dhe me mënyrën e të punuarit si me epror, si pa epror. Kështu që ndihem ndihem mirë me faktin që kam filluar të punoj që në një moshë të vogël, pasi E ndjej që më, më ndihmon dhe do më ndihmojë në të ardhmen kur do filloj punë në ndonjë kompani më të madhe apo mm. kur do kem ndonjë epror më të madh ose kur do jem vetë unë eprori më i madh. E kuptoj, kur ti je. Jo, nuk synon ti të jesh drejtor që në fillim. Jo. Ehm. Um, po shkoj dje um, në fakt dje po lidh me me diçka që ndodhi. Ëh, uh, në shtetet bashkuara të Amerikës një zotëri që njihet me emrin uh, David Letterman që është uh, njëri nga showmenët më të famshëm uh, të të mbrëmjes atje, Pati, pati dje programin e tij të fundit, të fundit mbas 33 vjetëve në ekran, David Letterman i tha lamtumirën, si thua tani është 68 vjeç dhe e kishte filluar, nëse po lexoj pak për historikun e tij, por puna e tij e parë ka qenë në radion e shkollës në Ball State University në Indiana, kur ky kishte filluar si një speaker i zakonshëm lajmesh dhe u desh, iu deshën vite dhe vite dhe vite që David Letterman bëhej David Letterman. uh, që mbajti programin më të rëndësishëm të humorit në darkë për 33 vjet, por që fillon gjithmonë kam përshtypjen unë fillon me këta hapat e vegjël, domethënë uh, aktivizimin në radion e shkollës, me me aktivitete studentore, me një punë të vogël, jepte jepte motin, siç e jep Olta jonë për shembull. Mm. Tani derisa u bë ai që u bë, edhe ajo që u bë. Domethënë kam fjalën te kjo që që shkallët e karrierës ngjiten uh, ngjiten dalëngadalë. Kështu, mirë, uh, faleminderit. Anisa nëse do të mund të po. bëje një një përmbledhje të fundit të të gjithë gjërave që Unë dje në darkë, Blendi, bëra atë përmbledhjen e fundit sepse në fund të uh, panairit neve unë shkoj stand më stand dhe i pyes se sa CV kanë marr, si është dukur, do të marrim dhe një background, po themi një feedback, më falni, mm. të panairit. Dhe unë po them që kompani, pra 46 kompani kishin marrë mbi 1000 CV. Mbi 1000 CV. Po. Dhe kjo duhet të thotë nuk ishte me detyrim, studentët jo. nuk ishte detyruar. Këtë dua të shtoj që uh, kompanitë e mira, domethënë çfarë kanë përfituar kompanitë, kanë përfituar me të vërtetë studentë të mirarsimuar, po kanë përfituar studentë të motivuar, sepse realisht në panair kanë qenë vetëm studentët që kanë qenë të motivuar dhe kanë pasur dëshirën Afërsisht ishin mbi 30 pozicione vende pune të lira dhe pothuajse nga mos të gabohem, ndoshta 23 studentë të cilët që, që tashmë kishin filluar, po themi, nismën e parë për një kontratë pune. Ah, që okay. dje. Shkëlqyeshëm. Mirë, unë ju uroj, uh, ju uroj punë të mbarë, bravo Shumë për, uh, për organizimin, për bravo dhe kompanive për pjesëmarrjen edhe juve sigurisht uh, që keni fituar këto praktika pune që do t'ju shërbejnë me siguri Dhe tani Ai ai ai a e dini se dini se Dhe tani a e dini se me Jerin në klubin e mëngjesit 7 pyetje që nuk duhen bërë kurrë në një intervistë pune Pa marrë parasysh se sa mirë duket rezumeja juaj, disa pyetje të gabuara mund t'ju bëjnë ta humbisni vendin e mundshëm të punës së ardhshme. Sa shpejt mund të ngrihem në detyrë? Një punëdhënës fillimisht kërkon që punonjësi të jetë i kënaqur me pozitën që ka. Ambicia është e mirë, por ka një vend dhe kohë të caktuar për të diskutuar për ngritjen në detyrë, dhe kjo nuk është gjatë një interviste pune. Nuk më duhet ta bëj këtë gjë te kjo punë, apo jo? Çdo pyetje që portretizon mosgatishmërinë tuaj për të punuar në ndonjë mënyrë të veçantë është një shenjë e keqe për një punëdhënës. Ndaj kujdes. Mundem të punoj nga shtëpia? Ju në thelb jeni duke i thënë shefit tuaj para se të filloni punë se jeni tepër dembel për të shkuar në zyrë. Sa ditë pushim të ofron ky pozicion pune? Edhe pse kjo mund të jetë një pyetje e vlefshme, ky është lloji i informacionit që ju duhet ta merrni, pasi ju është ofruar pozicioni i punës që po diskutohet në intervistë dhe jo përpara. A do të më duhet të punoj me njerëz të tjerë? Pothuajse të gjitha punët përfshijnë një lloj pune ekipi, kështu që çdo shenjë që tregon se ju nuk jeni një lojtar i mirë ekipi, do të lërë një pamje negative në sytë e punëdhënësit tuaj. Puna ime e fundit më detyroi të bëj këtë gjë, të cilën nuk e kam pëlqyer. Përqendrohuni në gjërat pozitive në lidhje me historinë e karrierës suaj dhe mos diskutoni ndonjë mosmarrëveshje apo aspekt negativ të punëve të mëparshme. si dhe nuk duhet bërë asnjë pyetje që përfshin një gënjeshtër ose keqprezantim të dijeve, historisë së karrierës apo aftësive tuaja. This is Club FM 100.4. Oltën edhe Lorin dhe pak nga pak kemi mbërritur në fund të programit po, edhe po. për sot. Dhe kjo këngë që dëgjuat ishte kënga e ditës. Ishte kënga e ditës, është e vërtetë. Olta nuk gënjen. Jo, Elma fiton një lule nga bota e luleve. Bravo Elma. Elma. Elma. I lumtë. Mirë, ej. Kam thua, jepi. Altini kanë gjetur zërin. Po, Olta. Është Rovena Dilo. Esa. Oh. Unë mendoj se uh, nëna është ajo që kujdeset fillimisht që fëmija i saj të duket sa më mirë. Po. Është Argenti që e ka gjetur. Është Rovena. 328 i mbaron numri, fiton një kurs fotografie te Art Center Tirana. Bravo i qoftë. Si e kishte emrin? Argent. Argent. Argenti, Argenti. Mirë, më pëlqen. Argent, shumë bukur. Ëm mm. um, Adi është duke ardhur miq të dashur, apo Adi ka ardhur, po. Është duke ardhur në mikrofon, është duke ardhur në valët e Club FM në 104 mbas pak, ë të ndjekim lajmet e orës 10 këtu. me Isidën dhe menjëherë pastaj fillon Music Box me klasifikimet muzikore është Australia sot po? Mm -hmm. Uh, sa larg keni vajtur. Megjithëse është bukur. Interesante. Po, thonë që në Australi nuk pranojnë, nuk e di. Qoftë se ke parë në YouTube dalin ato reklama herë pas here kështu. Në asnjë mënyrë mos vini në Australi etj etj, por kështu klasifikimet mund t'i japim. Po. Okej. Okay. Pra me Adin në mikrofon mbas pak Music Box miq të dashur, Adi na thotë është top 5 në Australi, edhe lajme nga bota muzikore e tjera e tjera që kanë lidhje me skenën dhe muzikën. Ne do të largohemi këtu, do të takohemi sërish të hënën, ju urojmë një fundjavë të mbarë dhe me diell. Ne do të kemi diell. Le të shpresojmë. Po, është kalimtare, pak vranë tani, po, po. por është kalimtare. Pak vranë, pak shi, por Shihemi sërish të hënën në mëngjes miq të dashur, ju përshëndesim. Blendi Eri Altini Olta dhe Lori. Mirupafshim, një fundjavë fantastike. Ciao.